Ertziok, hileko azken ostegunetan, gaueko amarretatik kaurera. Artzazu pintxo poteko espuela gurekin, zintzilik irratia! A ber, orain bai, orain bai, orain entzuten da. Entzuten, entzuten. A ber, bai. Kapatu dizute. Bai? Kas, eh, bai, orain bai. Bai, bai, bai, bai entzuten zaitut, eh. Bai, eh, hemen bai, eh. Ba, nire bai. kaskuak. Ah, ez da, eh. Bai. Entonces, zarata bat, eh, nire kaskoetatik. Zure kaskoa de kaskatu de Bai, kaskatu. y <laughs> Nire adina de ez, gerantofobikoak. Bueno, eh, gerantofóbico. Bueno. gerantofobia. Victimismo. Gerantofobia praktikatzen da y honetan, eh? Ai, bueno, bai, bai, ya. ya ya Entera tú, eh, Naiz. Eh, eh, cara, poker face. Bueno, es que Naiz entera tú, claro. O regatican es nago zuen deialdian. al día. Ya, ya, ya. Bueno. O regatican de la machapilla. eh, nea, torre gabe. Ya, ya, ya. Bueno. O Naiz se da ofendidito en alguna. O sea, o Naiz. O da el duen iraltza. Sarruna <laughs> en iraltza. Hostia. Sarruna en iraltza. Sarruna en iraltza. Sarruna en iraltza. Sarruna en iraltza. Sarruna en iraltza. Sarruna <laughs> Enekin San Marcosen egin jenei. Zaztarete konturatu bilabete dara matzat torri gabe. Baina, karo, nola geratofobia praktikatzen zuten, ez zaete konturatu. Ez normalean lotan zaude, kafra. Gu hemen gaudenean, gu zeitan etortzen gara normalean, eh? A ni lotan egoten naiz, Ordu ba, txikitan. Ba, balakizute, ba, residentian. Ba, claro, Ematen dizute hor, pare bat, eh, pastillita, eta gehatzen zara... Deskolokatuta lotan, ez? Bueno, kolokatuta geratzen Baita ere, hori da, hori da Hobeto, hobeto erranda bai horrela Hombre, hombre geronto, Gerontofilia rek egiten dugun eh, Oitura Izaten dugun oitura bat da Ez, ba, ez dakiz zeboi eta zegertatzen zaio Hor dago Eh, horko pezera hortan sartuta zu ez erraten Estaba de oh, parranda Estaba de parranda, zeboieta Se, A ver. Komunikatua, ez kagula, aman komunikatua. Aman komunikatua. Bai, bueno, aman komunikatua da eman berko dugu, ez? Azkenean dara matzagu, ba hori, bila bete ertziok egin gabe. Ez da? Ez, bila bat. Ah, Ni egon naiz bilabete bete eta piko. <laughs> Ni azken irratxa joa azaroan. Eh? Berez bi, eh? bila bete. Ah, ia, ia. Ni irratxa azkena, urrian, no, bai, eh, Azaroan. Ja, musika entzuten da oso altua, ez? O, da, dira nire kaskoak. Ez, Ondo? Ba, bai, pos, bai, bai, kaskoak bai daude, kaskatuak. <laughs> bueno, ba hori, barkamena pixka bat, e, hori, egon gaderako pixka bat, e, gure eszena pixka, egon da, hor, inor gabe, zeku hor, ezkia, egon. Egon gara, ze, egon gara egot, egiten, eh, auskalo zer, parranda gutxi, ez, ez dago lako aukera. Bueno, Baina, bueno. E, esan behar dugu, egin nahi genuela urte zarreko berezia. Hori da. Baina, mm, ba, gauza gertatu zirenez. Por H o por B o por HB, no se ha hecho. Esan barra egu, kutsaketek e, eh, izan dutela zer ikusia gure jardun, jardueran, bai, e, mani faltatzen hasi nintzanean, eta urte zarrekoan ere, bai. Bai, ala da, ala da, da. ala da. Ez dute pixkat abestu komunikatuko abestia? A ver, pitxe bere, pitxe bere, peret, ez? Eh? Llegó, llegó. Llegó, llegó, oye. Una semana de juega y Palmero A. Ah. Bueno, es kuminak pal, palmero ei, eh. eh. Es que ei. Ez ¿qué es es. que ¿qué es es. Es Es es geuden hilak Es, Es parrandan geuden! Eso superatzen, eh? ¿Es? ¿Es? Pues línea tu casco da. Da kasu kasko raroak. Bai, bai, casco raroak. Ah. Eh, sonetonea controla tú, tío. O sea, ya altura. <laughs> Sonetonea. <laughs> ay, Gerotofo. ay, ay, ay, Ah, pues mira, ahora hay noveto. Ah, va, va, va, va, claro. Sonetonea tú. sea, anda nada, un Ya, Ya, sea… eh, en pilak. <laughs> Abuelo Linistón. Que no estaba muerto, no, no, estaba en la residencia. Abuelo Linistón! Hain, entzuten zaitu beto. Ez da publizitaterik egin. Egia da, arrazoi. Eh. Eh. Nik eh. uste dut, gaina, ya zea telbizan ateatzen, oso akin zelagurin, mierda, seguro. Zintu, Eh, gu, bai, ojala, ez, ez, ez. Euskalo, hamaik eta bibizan eta hor, esko jota. Bueno, eh, gombidatuak ditugu, ez Bai, ez, a ver, a ver. Eh, ez ditugu, ez behartuko aurkezpenak egitea? No, nahi bai eh. esan bat, bi, iru, edo apa, edo o, edo u. Nahi dutena, ose. Esan zerbait? Ez izena, A ver, Emin. <laughs> A ver, A ver, a ver, ¿cómo, cómo? cómo Me da mucha vergüenza hablar por la radio. Uy, ah. declaración sacona, ¿qué? Bueno, bueno. Emenda dakagu <laughs> bort, Bort, Bortz. Bai, bort, kaixo, gabon Bort eta A ver, Sumai, Bort eta Sumai. más viejo que el Flish. que los <laughs> que Badakizu zeinek esaten duten hori? Matematikariek, Sumai. Ay, qué malo. Eh, por cierto, entzuten zaie, porque nik sitio en entzuten, eh? Ese es, bort eta sumai... Bueno, bort eta sumaiei ez dia, ez dietaitzen, eh? Complemento vitamínico, oh. hartu beharko o sea hostia da, sea Osea, que gerontofobia zaparte, baitare, eh, gombidatu fobia, eh, baitare. Gombidatu fobia. Joder. Oe, ardoa, horrelako ardoa ekartzen duten bakoitzean. Eh, gazterruna hauek, ai ay, ay. Gazterutxo hauek. Ay, ay, ay. A ver, bueno, bueno ba, hori. E, a ver, ze, ze gertatu zaizu egun e, azken bi jabete hauetan, gaztik? E, ajia. Egun? Ajia? Bai, iria, bai, diria, ez? Ajia, fia, ah, ah, fia, ah, fia. Ajia, kafia, kafia, bai asko, ikasteko, eta porkulo emanete, claro, bilizarete. Eh, bai, bai, bai. Eh, bai. eh, porkulo. Ah, bai, ue, eh, horren alde gaude, baino, egia da, asko jaso nik, bintzat. Ok eh, leno komentatu dugu bai. pizkat, eh, eh, eh. Bai, eh? Hor da, izan da, bozina. Eh, komentario ez egokien bozina. Ba, ebine, e, eta jaso balin badut, burkulo e, jaso dut. Egia da, arrazoi. Obeto, obeto. Bai, bai, bai. Bai, bai ba, gorre, eh, mandidate, egia zan. Mm. Mm-hmm. Bai. Sufritu eh, minen ba, gozatu gero, eh? Esperantzakin zaude, zer un txiko hotxoi derecho. Que Ser derecho. pero no derechoso, ¿eh? No derechoso. Sí, un poco lechoso, pero no derechoso. Vale. el, trigo decía, el trigo decía, esperanza. Va, condena tu ¿eh? Condena El trigo, el gari. El, gari, el trigo. <laughs> Sarraceno. Ese yo creo que no es trigo, limpio. ¿eh? no, soy nadra. No soy nadra. No es trigo limpio. Ay, No soy cafra. <laughs> Bueno, bueno. Osa, azterketak azterketarako ikasten, zu? Eh, ikasten ere bai? Egon naiz, ilargian. Ikasten, ikasten. Nasa, nasako programa batean hartu diate. Nasa bai. ze, sudurakoa? Nasa ez, topokoa. <laughs> Topoko, nasa. Topoko nasa. Ah, ah, vale, vale, ah, topain topo. Zerbai nasa. Ah, es, es que, lo que dicen. Anden o anden, caballo granden. Eh, en el anden. Anden. Nasa. Nasan. Ah, ah bai. vale, vale, vale. vale. Nasal. Vale. Pues niego nintzan, ya bete ba, konfinatuta, gaztik. Ostia. Así por la puta jeta. Bete bat, eh, eh. Ez zeuden, medikurik eta hori, esate dizuet, eh, seigarren olatuaren hasieran, eh, harrapatu nola. Bai. Eta jode. <laughs> Ja, veterano be, dietela, Oren ikusi ta no dago en panorama. <laughs> Le no Ez zeuden como eso de medikurik ez ez Eta ta ez dago, ez errez. Vamos. Para que te la garaian. Eusko Jaratxirlan. Ah, bai, eh? autotesta, autozaintza, Auto kudeaketa, auto baja, auto-goberna, autodena, autogobierno vasco. Oye, Joder, hori gero izena jartzen diote meñoneguía, eh. da, eh? Auto, auto. Bai, bai, bai. Abolición, abolición, abolición de las infraestructuras públicas. Ne. en moda, da, eh, estaturik es… eh, dun gizarte bat. Hori, erraten dute, gero ongi kobratzen dizute zue eh, impostuak eta hori guztia, eh, baina gero ez dute gero pero… pero eh, para Churia eta ura, ez? ¿eh? joya. agua. O sea, ah, de eta ura. agua, o sea, da. Con berzas, no, Azan? Comeremos berzas. Y... Con berzas, hori da, cuando... O sea, tú topatzen zenean beste batekin, y le hablas, conversas con él. Total. Le, le hablas a verces. Conversas. A, a verces le hablas. A verzas, y no. vete a confinar tu konfinatuta balin invasado. ¿con quién verzas tú? <laughs> bai, con vergüenza. Con vergüenza, un poco, bye. Berzalari. <laughs> Berzalariak. Berzalariak. Berzalariak. Eh, e, urengo... Aberzalea. Aberrateratzen bai. dien bertzak, azak. Azale. Abera, euskaraz abera zalea. Legea ta edo abera Abera Edo horrekon oi hartzungo bidali nuena zan abera txailea. Ah, abera ja oi hartzungo abertzalea. Dakagu polemika bat. Abera bat oi hartzungo lekin. Eh, hau da, bilan dagoena eta alako etxe puska batean. Claro, o sea... leku ondoan, ez? Hori zan? Bai, bai ala da, ala que ya, <laughs> Ez dakit, gure itz, itz, Indosinkrasia edo. Indosinkrasia eh? dit. Ye, saio guztian egongo da, bila bete, nahi gabe egon zarete, ez dakizte. Eta urrengo erratxaioa etorriko naiz, bila bete barrun, ¿qué os parece? Hala. Etzaitu gutziko, eh? <laughs> Jubilación. Eh? Ba, jubilación. <laughs> Ez? Eh? Nik esango daka jubilazio pero retirau. No, Si <laughs> pues ya te juro que orain, eh? Bueno, bueno. Siña, siña. Que ya astu zaite esango nula. Bai. Bai. Ea ze suiza Zerbait serioa zan edo txokarak ere bat. Ah, eh, mo, kristo movida. Dakagu oh. toponimiakin. Kristo movida. Topo, toponimiakin. Topo, toponimiakin. Topo, <laughs> eh, san negulako, oi hartxungo. Baina bain bat batean. Bueno, hau da, spoiler. Baki, a ver, eh, mesetez, Zuzeate la bancada boomer, ¿vale? Gombiatuak, ¿eh? Bai, zuzeate zer den boomerrak. Boomerrak. Chicle bat, esan chicle. Bo, bo, bo, bo, boomer. gugea milenialak. Ai, barkatu, publizatzeagatik. <laughs> Eta se zeate baby boomaren seme alabak. Vale, baina Bueno, hain ah. ez dira, baina bueno, nik horro usten dut, eh? eh baby, baby Booma 77. 78, eh? Gutxiago. Gutxiago nik uste eh, dut, eh? Nidakat lagun bat, nik kafraren... 70 eh, y poco, 60 y largo. Bai, bai, joder. Berrogeitik gora horro. Eh, Gugea generación X. Bere garayan, generación X ginen, eta JASP, generación JASP. Hostia da JASP, zan, joven apalancado sin pelas. <laughs> anuncio anuntzio bat zegoen, de JASP, trueno, o da, eta asko generación JASP, joven apalancado sin pelas. Generación X Guillén, ere post largoiko zeak eta gero mm, ya está, eta gero ja helduak. Segitzen du izate hashpori has aplikatu daiteke gaur egunari, eh? Segitzen du, a, eh? Adibes, Modan edo ez dakit, baina bai akronimo bat aurrekoan txema aipatu zen uten bezala. Oia, txortan eitiko moduko ama edo aita, vamos. Oh, ya. Ingreseko milf. Milf. Oh, yeah. gauza da, takadala lagun bat zu badakizu zein, zein den, bai. harto deituko diogu, izazien bezala, auzokoa, bera, baby, baby boom, consideratzen da, eta hiru gehieta mazazpikoa da. Eta bueno, mi, hori da apropiatzen no kultural en toda regla. Yo soy baby sea. boom. Eba. Eba, eba. Bueno. Hombre, como... agian jaio zenean estanda bat egon zalako, boom. Oskalo, baina... Edo agian urak apurtu zitzaizkiolako amari eta boom, ezakit. Haun dia, pixu hau zuzuko. Bai, boom berre bai, da pixkat. Hau ez da boom. Bankada, bankada boomer. boomer da kontzeptu bat, pixkat peioratiboa, elduentzat, gaztea... gazteak ahí, ahí ganan zerbait egiten, eta viene el boomer de turno a decir, es que los jóvenes no sé qué. Es como, cállate, boomer. Bai, bai, gerontofobia edo... Gerontofobia. a izango la bancada boomer. consulta kontsultatzeko. Bai, bueno. Eta egingo benuen kontsulta ah, da, oso despektiboa da, eh? Ematen du ez ez, baina bai, erabiltzen da asko, ba hori, internetan eta kontuetan. Baina zuetzek, nire ustez, sentitzen dut, zeboleta, zuek etzea te. <laughs> Ez daukate interneta, ez baina, daukate da, rollo eh, boomerrak, eh, galetzen dizute, nola, nola sartzen da... Boomer Plus. Hori da, Boomer, boomer Plus. Pre Premium. Yo, las Boomer es bien lo que llaman los, los esquinetos. Tengo una boomer de La puta madre. Bomber, bomber. Bomber, Era para hacer el eh. chiste boomer. Ah, vale, pensaste en una ah. esquina en la onda. Eso es. Eh. ¡Estoy en la onda libre! ¡En la onda libre! Bomber naranja. Bomber naranja. Ella da. Bueno, ha eh? va dado, eh. la naranja. Horrelako peña va dau, ahora indican. que dakagu bombona naranja, beroan sartzeko. Iten du bombomer, bombomer. Bombomer. Bombomber. Ya, Orgenekan. eh, Van… la, el palco boomer consultivo, eta ingo ni en consulta bat, eta ya, ya nahi ki consulta li vas hacer. Ibas, eh? Eh, ba, galetu bat zeniela, boomerrak direla, eta zerbait galetu bat bai Ba, es el que gogoratzen zer galetuko nien. Ah, vale, vale. O sea... Ez dakit zertara etorri den kontua. eta zuzea gaztea eta prestatuta? Claro. Eta azten zaizkizu gauza, vale, vale. Ez prestua, boomer, ez prestatuta. Boomer baten, eh, zea antzeko gauza gertatzen zezkizu. Baina gizu, boomer-boomer. Eta boomer eta orgulloso. Eh, ez dakit aldioan behizena esan, baina da, eh, likor kafe aurkeztun duen pertsona. Bai. Likor kafe, esaten du, bai. bera dela un boomer, orgulloso. Hori se du, eh? A ver, tú, poco milenia, yo soy boomer y orgulloso. Beti Sea un berdina. DJ tú que eh? un ah. día a día eh? Gora Galizia! Gora Galiza! Boomerra naiz eta harro nago! <laughs> Boomerra naiz eta harro nago! eh, tipo Ori, boomerada, Eh? Yes. capitán Euskadi es da boomer? Ah, Capitán Euskadi bai. Kapitan Euskadi bai, nik uste bai. Es, Es, eh, es, da boomer izaeraz, eh? Que se siente orgulloso. Ah, bai, bai, bai. Vale. Y si se levanta, ¿cómo se siente? No orgulloso. Del revés. En Galiza es que en. Ah, que si se sienta, se siente orgulloso y si se levanta. En Galiza no se, sientan porque Galdera ah. plantea este usted y cuando se quieren sentar ya se les ha pasado las ganas. ¿Me siento o no me siento? Oh, oh, ti. Claro, como son medio portugueses, tienen una hora menos. <laughs> Hombre, aventa ya ¿Cómo ze ustedes de Imagina tú tú, de eta esatezu, uy. Lo siento o no lo siento, lo siento o no lo siento. Y luego, Oye, pues arrapatzen bat zaitu, se no lo siento. siento, ba, minik ez daukazu. Claro, eta Y se ordu- sienta. Ordu betea ja Baina mina begira, ateatzen minik Claro, ordu betea, orduan hartzen dituzu ostion droga pila eta ya está. Hoxe. Ordu betean ja mina, eta ez pasa. Luego te viene el subidón. Bai, bai. Y si Eta gero, mina, morriña. Morre- Morre. Herri mina, morriña. Herri <laughs> mina. Herri morriña. Errimo, eh, errimo rima, rima. Errima. Errimo riña rima. Errima bertxola rima. No, gombiatuak ez dira, ez dira esaten ari, Eske, ni nago pixka prekupatuta. Zer behar dute. Katua jandizute. zute alkularitza. Zer zeate, gombiatuak edo publikoa. Claro, subjetu bezala. Publiko, eh. Ah, subjetu objetivo bezala. rolez berdinak betekin eh, dituzte. Eh, zer rol bakoitzak zer egin kan bigarrena, bai, hau da, publikoa dator bakarrik, enatera eta mozkor, mozkortzea. Autogonbidatua. Autogonbidatua. Bai, mikrofono hori oso bajo entzuten da. Ja modan dago. Hor da kazu mikrofonaren, ze, ahi... Eh, ah, esan zuen... Esan zuen... ez eh? Baldin baditut hauek, zure, zuenak petan. Da Ah, bai, eh? Esan zuen... Ba, gombiatua bezez. Bat, ez, ez, Eta galdera bat, esan duzu, hori esan dute direla e, ikus, Oain ikusleak. Bai, nago. <laughs> ikusleak Alturan eta altura. Hori, ikusleak, ikusleak eta politak direnean izango dira bello publiko. Oh, bello publiko. Nik ez dakit, eh? Ladilekin etortzen bali badira ez, eh? Eso, pregúntaselo a... Aldamenekoekin, ladilla. Alde, aldameneko da, euskara, Aldamene. ladilla. Aldadilla, <laughs> aldameneko. Galdetu abokatuari, eh? que estudia derecho, derecho público. derecho. Derecho, derecho público, derecho pibado, pibado. Pibau. Rolak, hemen gauza da... Sintonia zago pixkata altu, eh? Ez. Ez eh? que, zu, ah. dakazu kaskoak ah, oso altuak, eh? Bai. Joder, Tope. Claro. Bai, bai baina eske ez zaituzte la kontzuten zuegan beste, eh? Siento ya eh? horrela, eh? Bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Hori, rolen ez da bai da. Ze? Asko zobeto kaskurik gabe. que horregatik... Orrela es ez en Chute, eh? Pero... A ver, orrela, Ah, ah, ah. Ah, Claro, ah, Que pues soy un piloto de 100. Tengo el título aquí. Perrito piloto. Piloto, perrito piloto. Amante. Perrito caliente. piloto caliente. piloto caliente. Toca perrito, perrito, piloto. Jamón, chorizo y vino te tiene que tocar. Jamón, chorizo y vino te tiene que salir. La tómbola estuvo esa Tomo, tomo, sí, Ahora, de Egin horrela, egin horrela. Eh, abestuko ah, ah, ah, eh, dizut, eh, gaur egun abesten duten bezala. Baitu, entzun, eh? Hau da, hau da, jitsi jitsi te pongo la base. nola deitzen da, ma, eh, Maquinilla. hau, makinilla, afetatzeko ez. Autotune, Autoboizen no qué hori, badakizute... Autotune, Baitu, eh, eh, eh, es, es, esaldi bat, eh, adibidez, eh, esaldi bat, Eh, zein da eh, publikoaren rola? Vale. Zein da, Pero, horrela beste dute denak. duzu iten, Lola Flores. Eta ni, eta ni, makirillari gabe. Iten dugu, ondo. Ni jarriko izut basea. Ah. Tun, patzun, patzun. e, benidorreko e, zean... E, no, no, no. Bai, bai, bai. Ni nago autotunaren alde. Bai. Alde. Alde. Boto a favor por el autotune. Ella risor, ella risor autotune erabiltzen da leku askotan eta favor, askotan sartzen da. Guztietan barkatu, guztietan. Guztietan sartzen da. Eta benetako hau txentzuten. Hori egia da, eh. Ordun, eso es un comentario muy Trump, boomer. Estar en contra del autotune es boomer. No, da, zure. Ahora super boomer hori, eh. trampa egin de saque bueno, Claro, ertzean dezaitezke, tagian Horre, y oh. kasura, de la Pues eh, festivalean, da, eh, Eurovisión Eurovisionen zea... ba ez duten hartu efektu hori tartista pila bat <laughs> baja man dute. <laughs> Bai. Gehienak zedenek edabultzen dute berriña. Pero es que da beste kontentu bat. <laughs> Nik uste... Hostia. Eh, bai. paradigma aldaketa bat eman dela, eta nik uste garaiko jende batzuek ez dutela ulertzen. No, ulertzen bai, zilertzen, eh? Si, hori, erabilizan dute hainbat artista, disimulatzeko beraien gabeziak. Bai. Asunta da gaur egun denek erabiltzen eske, ez da gabezia. Bueno, eh, eh ba, da, beste, erabiliko eh, dut hitz bat ez dala oso egokia, baina demokratizatu da musikaren ezena, eh? Ojo, eh. eh? Ez dut ez ditza gustatzen, baina gustoko, baina ojo, horrekin eginda, ba, totxu sartu da eh, musika egitera, ez? Oh, yeah. Jendea, ba, e, pakirri, esan eh, dut horrentxe bertan, baina horrelako jentuza sartu da horrentxe bertan, mundu hortan, dirua dauka, eta egin dituzte kanta batzuk, eta ojo, entzuleak dituzte, eh? Super en de este discurso, eh? señor. Ez, hori ere, egin behar da, analisi bat, hor, atzean dagoela peña, sartu dela, sabes nada, leches. Ah, eh, eta, eta eskorbuto, bazekien zerbait musikataz? Eh, ba, no, ez, eh, no, ni puta idea, eh, pues lo mismo. Baina esuten, zuten, hola zuten ese ezearik, eh, teknologiarik es más, hasta tu guitarra, actitud ya está. Pues harto ha Si Scorbuto hubiese tenido autotune, lo hubiese usado. Estoy Horre, seguro. Distorsio biltzen da guitarretan. Beste gauza bada ahotsa, ni ahotsarekin ari naiz. Eh? Horregatik, que si Scorbuto hubiese nacido ahora, usarían autotune. Vale, ahora ningo duzu analogia Seguro. chilmafia Mucha eta de arte. hoy estamos discutiendo sobre eso. Ea, chilmafia den gaur egungo eskorbuto. Vale, ez da Scorbutini. Butini. Ni ez dut sartuko, eh? Nik ez, nik ez dut... Horrelako konparazioak... Ez dituz, egiten du konparazioa... Chill Mafia eta eskorbutonen artean. Nik ez, eh, konparagarriak ez dira bat ere, eh? Todo por el dinero. Bueno, eh, dira eskorbuto zean lista bueno, eh? Provokatzaia dira. Baina eskorbuto zean nihilistak, moment, hasta la muerte, que separe eta la muerte le separó al grupo, eh? Bizitza bakarra. Hori Nietzsche, Nietzsche da nihilista. Total. Total. Zuzera Está Ez dakit, que cosas como eh, desde dukan, eh? De hecho, naziak hartu duten Nietzscheren filosofia, Nietzscheren ideiak, como el superhombre. Bai, mire, Música. Musika. Dago super bajo, eh? Da, hau dagoela, el monitor dago alto, eh? Bueno, ala ere, ah, ez dakit, sartzen dugu igual orain, oarsoaldeko Canta bat badugu, ez da? Kafra? Eh, ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hemen, polemika. Da polemika. polémica bat. Baina ez dauka autotoni, autoboiz ez dauka, eh? Baina, daka, eh, akatz bat. Ertzioken, bueno, ertzioken tako daka akatz bat. Zeba? A ver, ¿qué eh, kenduko ez musika. Como que oi hartu taun? Hemen, oi hartxungo. No, hau edia lezo eta harrak, eh? Baina, beraien disko oh, eh. definitzen dia como Lo mejor de cada casa, eh? eh Oiarzaun edo, nola, nola ditzen dira? Oiarzaun edo, zebait horrela? Azakit. Eh. eh, top Oyar Town. Bai Oyar Town. Oyar Town. Oyar Town. Oyar ez Oyar Town. Oyar Town. Oyar Town. Oyar Town. Euskal Kaniak Daukagu Euskal Zukizte ez du Euskal Kanien fenomenoa eh, Dagoela pilpillean Euskal? Euskal Kaniak Zukizte ez du Agien ezagutu dituzu eh, Etortzen zian, e, eh, oi hartu harrak, eh, haien BMW ostioa puskakin, ah? e, txandal adidas, etzian, txandal e, ternua etzian, txan, txandal adidas. Espera, e, aian... Berezketa egitea gatik, etortzen zian, eta euskal kanista la etortzen zian. Kanista da, txoni? No, es que, bai, berdina baino mutile ah, da. Ah, eske txoni da, e, tinitzu zenko bateriko, <laughs> Hori da bere goitizena. claro. Pero es que Choni, Choni da Jesús a usted, todo el rato zerbait, ¿eh? Hasta ah, aquí. Igual da Jesús. Pero da John, baina Choni da itzen diote. Pero Keko, ah, pues hori da. Agia boomerentzat hori izango nizun. Azaldu berri zer den Kani edo txoni? Hori da, mesedez. Ah, Choni, bai. Este año ba, es Kani da Choni gizona. Moderno. Ah. Hori da. txoni da Choni Kani, bai. Eta Kani da gizona. Bai. Eta orduan mm. euskal kaniak dira Kani euskaldunak. Vale, Kani balak. Eta hori gaude 20 2022. Mabia, mabos, artean jarri zen modan eusko, eusko kaniak. Osa, adibidez, gugenekan institutoan, Eusko txoni bat, jotzen zula, panderoa. Bai, da oso, da lezokoa por cierto. Bai. Oso flipantea zen etortzen zen tipa, unos lekin zai, en plan rollo, bai, eso kurioso da eh? Eta pandeora, pandeora, pa, pandeora, pandeora baina txaska matez, zizu, bai, ematen zizu, bai, zizu, <laughs> bai, zizu, bai, zizu, bai, zizu, bai, bai, bai, bai, Horrelatzeko panorama, eh? Leggings, bakizute zer leggings. Porque Bai, eh, gu este año, Badugu No, era badugu. leg <laughs> da pierna. Bai, guretzako Leg in en la pierna. Jon besala maya Jon maia. Oi, kokaigune Ah, Jon maya en horretu maya Jon no, Mayal da Jon Mayal. Jon da. <laughs> Bai. Jon Mayans. Bueno, arkeztu bat genuen arzualdeko talea, ez? Hori da. Zein da? Tinnitus. Zer da tinnitus? Tinnitus da, eh, horreko araipatu nuen baneukala. Ah, baina besti ratza batean. Dia belarritako zumbido oso deserosoak. Horregatik entzuten duzu gaizki mm. los auriculares. Baliteke. Bai, sonidonea egin zaizu diskolokatu, ez? Horrengan. Mm, bai, edo kolokatzen naiz. Pues da berez hori, ba, e, e, deitzen diote e, musikarien gai, gaixotasuna. Hostia, musikari gehienek ez badezu erabiltzen, ba, segun Entxegu lokalean, ze antolakuntza, ze mm, soinu maia, nivel brutala daukatzun edo ez bai juzuta poiak erabiltzen da bartabat, persoan ba, da, garatzen ezun, gaseotasun ba, bat da, dena hori ba, ba, galtzen ezula entzubena, Abai, ah, eh? eta zumbidoak, dazkazu. Hori, edukizun, zumbidoak. Kantante de escape. Bizitza dago. Egon zan escape geldirik. eskape zer, Escape taldea. Ah, taldea. <laughs> Hori da puzkerra. <laughs> Hori da puzkerra. sumai. <laughs> Eh? Zer? Sumai non dago. junda, sumaira. Sumaira junda. Flitxeta, flitxeta junda. Flitpatxera. Flitpatxera. Eh, Flitpatxera garagardo bat irekitzea latan. Eta erzioken latak irekitzen ditugu mikrofonora. Hori egia da. Gaur botillak ekarri txut. Mierda. Oida fallu bai. Oida fallu bai. klakla egin barra mikrofonora. Klakla. Klakla. Kau, ni lata ez ekarri etxapa. txapa. Zuek lata mate ez zuten bitartean ni txapa. Zu eta besteak saltzen dute motua ez. <laughs> <laughs> Bueno, ordun zer. Sartuko dugu. Filipusek arkeztuko digu. Beraina bestia. <coughs> Hilbetean. Nuizena aurrera. Kontatuko digu Sonic. Kaixo musika entzule guztioi, hau pasuek tinituz taldea geha, hoi hartzun di gatoz, eta honteko lokaletan ensaiatzen dugu, aldu guztia bintzat eta bi oi hartzuarrek eta lezoar batek osatzen dugun taldea geha, tinituz alde batetik gitarra eta hotxo nagusia Mikel Perez oi hartzuarra dugu beste alde batetik basua eta koroetan John Brun oi hartzuarra eta azkenik bateria eta koroetan ni Jonas Kazibar lezoarra Ibilbide hau, 2000 eta hasi bagenun ere, ba, tinitu zen hasiera 2000 eta markatzen bali bada ere, ba, ez egin dugu aztu, e, beste proiektu batetik atozela, apargeit.rock taldea, ba, gutxi gora bera 2000 eta desagertu zena ere, Eta, bueno, aprobetsatu nahi dugu hemendik orduan kide izan zirenei ere eskerrak eman eta besarka bero bat emateko. Diska grabatu berri dugu 2008 bateko udaran eta bueno, ba, giratxo bat egin nahi bagenun ere, ba, badakigu gaur egun egoera nola dagoen, e, zesanik ez, ba, covid eta, orduan zailtzen nahi zaigun honetan, eskerrak eman nahi dizkidegu alako irratiei, ez? Ba, kasu honetan zintzilik irratiai eta batez ere ertziok irratzaioari ba, bueno, ba, gure musika promozionatzeko mm, aukera ematen digutelako batetik eta bestetik ba, olako rock, euskalduna zabaltzeko e, bide bat dalako ere Orduan, hoxe, grabatu berri dugun diska honetan bost abesti sartu ditugu eta eskuragarri dituzute amarre euro gatik lesoko tinelu taberna elkartean eta oi hartzungo kabitxo tabernan Orduan gaur honea gatoz, bintzat abesti bat aurkestea, eta ea gustoko duzuen, eta animatzen basea azte zedeak erosten. Txapo, abesti hau e, hilbetean du izena, eta hoxe, ea gustoko duzuen, eta ea gozatzen duzuen. Hau pasuek, eskerrik asko, egurra! Hiriko trena Munduko azpiegiturarik Garestiena que bat muy bueno, <laughs> eso voy ya gotear. Txalo beroa gaur ga, dakagulako kalefazioa, eh? eskertzen da pilo bat, eh? Bai. Lehengotan hartuko kisto notza, eh? Eta garrantzitsuena giza beroa daukagula Hori da. Inguruan. Eh? Gogoratzen dugu, ez zukiko daukagula publikoa, meso dizelo solo bat ez zioke que público la banda izquierda, dakagushimai eta esta besa de txalo bero bat! 60 kilos de peso en una esquina. ¡Borts! ¡Agurto eh, Mercedes! ¡Borts! ¡Mercedes! Con 70, 70 uh, uh, uh. kilos y medio en la otra esquina, Simai. Eh. bueno. a bueno. Amasa. Ba, oarsoaldeko berriekin gatoz, orain? Bila, bueno, amasa. Bai, bizka, komentatuko dugu oarsoaldean, orain bueno, azkeneko astean edo asteetan ari den ui, ah. el eh, gallo de Eurovisión, el gallo de Egoten ari den arazotxo bat, ez? Papresa ba, fabrika eh, deno eh, ezaguna da, Osa, hundila da, erdi erdian dago, herrian eh, edo nor sartzen dana ikusten du lehenengo gauza da, ez? Papelera, ez? Eta azken asteetan ari da kriston obrak egiten, ba, bereziki, hori eh, ari nintzen, eh, Estatu Espainoleko ba, egunkari ezagun batean agertzen ari la papelera hundida y resucitada por la revolución digital, ba, txorradas que nos venden, eta hori guztia sartzen ari dirako makina batzuk kartoia egiteko Amazonentzako. Oh hori kontestualizatzen da, ez dute esan, minu horretarako da, ez? Azkenean, ba hori, egukari kutsiago irukurtzen dira paperean, eta ari dira egiten hori. Eta kriston obrak, eta herri osoan ari Kristo kriston soinu pila sartzen ari direako. Ez dakik kontuatu bai, zuen. Bai, hombre, bai, bidegorritik pasatzea besterik ez duzula, zati handi bat egiten dula, ero gabiorrota juteko la, eta, ostia, ondo ondotikan, zelako zuloak, zelako makinarial ikusten da aldatu dutela, bar, barrutikan bota dutela dena, sekulako zarata hautsak eta bar. Hautsa eta kriston hautsa. Baina esan gutx... dizu, aste. Zarata, imaginatzen. Urte eh, bat, eh? Dara mati. Beste dara Bai, bai. bai. Ondoan bizi eh? Eta esan, da. Ez, que, ya, dara mati bai, urte eta eh. bai, ni flipatzen ari naiz, eh? Goizeko lautan soinua obretan eta jendean loi, berdu, nini jasan ez dakit. Gauza eta, bai, ondoan bizi zeaga. Ondoan bizi naiz, baina. baina. Dakagula, bai, bai. eh, papeleraren soinua parrenatuta, eh? bai Mm. Bai, bai, nik entzuna neukan askotan, e, hori, e, turbinen soinua, eh, egun batean Euskal Herrian gertatzen bali bada eta argiak guten bada Euskal Herri osoan, izango da guretzako, kristo deskantxoa, ikusiko dugu zein dan diferentzia. Gertatu izan zen, egun batzuetan itzali zutela, eta <laughs> nire kontatu zean, ze ondoan bizi ziren ondoko betxean, hemen kasas nu basen edo, eta... E, Bizpairu egun omen, egun zirela, hola geldirik, eta jendeak nabaitzen zuela zerbait aldatzen zela eta e, ez zienela konturatzen. Ja, ke, zea raroa, ze, ze gertatzen ari da, zer da hau, ze? Eta zan papelera gelditu zala eta zumbido hori, nahi gabe. Barru baino, sartuta dutenak eta dugunak, baina gehiago inguruan entzuten dutenek eta sobraski denek e, hortikan e, pasatzen gaiako eta abian ez gara konzientia batzutan bai, beste batzutan ez, tokatzen zaizunean hori ondoan edo olako zarata bat zenbat auzoentara ino iristen den, ba... Gastañoko ba, bai, gaztainoko ez dago bate, komendatu dit, han entzun e, burrumba bat papelerakoa, eh? Ojo, bai. gaztaino ez dago gertu, baina... Mm. Baina nik uste dut, eh, dago onarpen bat udaletxearen partetik eta administrazio publiko guztien partetik, Or, ba, klaro, e, irureun pertsona gutxi, gutxi gora bera lan egiten duten ez zor, ba ez gara sartu, ez da, beloi bat ez duena inorkerekin nahi. Osartzan. Osak esan behar dira. Mhm. E, soinu mapa bat, aletxeak egin zuen bere garaian, ez ez dekoratzen, soinu mapa. Ba, e, ikerketa bat, herriko soinuak ikerteko eta herriko hainbat puntuetan mikrofonoa jarri zituzten, eta no seke. Ez dekoratzen mhm. hori? Kajoiak, edo edu, edu, edu, edu, edu, edu, Dago super bajo, eh? Vaya, peña. Esta eh, cosa pa' presa, la dañarbe. <laughs> presa la dañarbe, total. no hay flipatzen, Me Me hasta el vídeo, bat, Eh, que a… Es que a publikoaren erreakzioa txisteak. Erdinearrez, erdi parrez. Gartzelarekin ez ditugu komentario. La en directo. Esto es súper emocionante, ni yo está con me sube la moral, el ego y la autoestima, pillo bat. Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. Autocomplacencia edo no hori. Cebolleta, auto, autotxalo eman dezu. Behar de publikoa. Es que pasa de una semana de mierda oso, oso aspetsarra pasadet, eta oasto me viene la serotonina por las nubes, oain ba bertan, eh? Baina barkatu, entzulek ez dute ikusten, baina que cebolleta dago bakar bakarrik. Grestanen beste aldean, bera bakarrik. Gainera, zu bakarri zaude. Bai, bai, hori da hito bat, eh? Bai, bai. bai, bai. Zer, zer zea telebista bat de plasma, ozu aizea telebista ikusten gure begira. Este plasmao. Bai. Este plasmao. Hori seguro, beti. Bai, papelera bai, azkenean da, pues lobby handi bat ere, bai, herrian, bai, aipatu zutena, ba, lana jende asko hori ematen diona, asko, aspalditik handagoena, Beitu, kamioien sarrea bat egin zietela goiko, zea, autobia hori lezotik egin zana, Eta ara ere <laughs> iristen dia zenba kamioi ikusi ditugu topatu dira kamioi despistatu askoekin hor gabiorta inguruan edo lobatoko rotondatikan e, zea e, ataskatuak e, bai e, sartzen e, zea e, renferuntze eta eta alako pioa eta hori ba, permititzen zaie, hori beste leku batzutan, ba, bai, eta bueno, ja, nazka nazka eta, eta eguzki, sarrera bat goitik. Sarrera bat eh, goitik. E, munizipaioek moztu dute bidea sarteko kaletikan en direzio kontraria moztu dutelako bidea. Gehatzen dia geldirik, honen intermitente de emergencias i me perdido. Eta trafikoa moztuta. Bai. bai. Eta hori baino, nik grabea ikusten dut, ere bai, eguzkik mila aldiz, eh, mila izan da exagerazio bat, baina eh, e, hainba amaika aldiz jarri du denuntzia, ba, e, isuriak egon direlako oi hartzuni baian, papresaren ba, partetik, eta inorrik, inork, inork ez du mhm. ez esan. Hemen bai, jende bai, guztia bai, nahi duenerako hitz egiten du, nahi duenerako ez. Hori ere esan beharra dago. Eta galdea bat, publikoantzako bai eta zuretzako agian zeatena, zeatela euskaltzaleagoak. Nola esango, nola izango zen papelera euskeraz? Papergintzako... Papergintza da sektorea. Oh, eta nola da papelera fabrika? Papelera fabrika? Lechuga, Pero, no, lechuga. Papelera da gazteleraz, papelera. Bueno, Bai, paper, pa, edo izango litzateke. Ta polizia. <laughs> Bai. Papelera. Ez dira jan asko horre, eh, Munipa... Udaltzaingo, bueno, hori ez. Bueno, hori. <laughs> Hor, nik ezagutzen dut eh, pertsona bat, nahiko horren kontra, neologismo hien kontra dagoena, sortzearena izenak, ez? Deitu berez munipa, munipa dira, ez udaltzaingo, ematen duzu zuhor, izen, izen pompos ematen dute jatorrak eta dena, eta ez da egia. Leko batzuetan pitufoak dira, ez? Hori da, osea. Gasteizen egon zen multa bat, diseña, grafiko batzuk, inzutelako eh, sticker meme bat, bai, ol pitufos arbastar. Eta ibinizioten multa bat. Bai. Bai, bai, hau, bueno, ezaguna da, eh, asisko urmen, eta lehenko gunean egon nintzen berarekin, durango komasokan, eta bere horre komentatzen zuen, ez, horren kontra zegoela, ez, e, neologismo pompox horrek sortzearen kontrako, eta da, ematen du, ez, Baina, bueno, horren arira ez, ere bai, horren dela gutxire papresako hor jartzen egiten dutena da paper reziklatua berez, egiten dute paper berria ez. Birziklatua. E, eh, hor, daukate hor, eh, noa da, torre hauek, e, olibet parean gorentzen dute, bai. eta olibeteko auzo, auzokide batek grabatu zuen, nola aizea altxatu zuen zabor guztia, eta ematen zuten kaiuak ematen zuten bideoan ikusten zuten ematen zuten kaiuak, baina ez zian paper zikinak haien etxera juten ora da ba. eh? Ez da, mm. ez da gauza bakarra soinuena, eh? Da, isuriak eh, guri ibaian. Isuriak Eta... urtetik kan eh, jasan izan dugu, hemen. Eh? Ba, isurien... Bogoratu dugu, eh, er, erreka duela, pf, hogei urte edo gehiago, buah. Eh, ba, isurien aldetikan, gu es, eskolakin joan ginean, eskolakin joan ginean eskursio moduan papergintzako fabrikara, eta nire nintzen bizkat ume repelente bat, eta galetu nion. Baina galdea bat, zergatik kea ateratzen da tximiniatik, zer da, kea, zer erretzen dezute? Imi dijeron, no, no, no, aki solo sale vapor de agua. Bai, nire berdina esaten du. Mm. berdina eskolatik. Mm. Nik uste dut dagoela hemen, e, eh, estatus quo bat e, eh, papresaren ba, inguruan. E, e, eta sartzen dut e, herrianen zentroan dagoen fabrika handi bakarra da, eh? Meño, bueno, ez du inorke esan nahi ezer. Ez? Orduan dago hori bueno, bai. apurtu egin behar da. Pixka bat horren kontra egin behar da, ere mm. bai. Eh? bueno. karaitza bai da enpresa handi bat erdi, eh, erdian dagona. Bai, ez? <laughs> Bai, tarna. bueno, eta segitzen dugu pixka bat urrengo gaiarekin, ez da, ez? Bai, ba, ber, venga, ego pixka bat. Bueno, ba, aldaketaldia antolatzen ari da, ba, galdetuko ez zute zer da e, Montre den hori, ba, bueno, abia trenaren arukako, bueno, asamblea da, eta inguruan ibiltzen dien e, taldeak eta la, baiara maian eta la, erabaki dia, erabaki dute, ba, aldaketaldia, antzaren ez da, ekitaldi bat ekologiaren alde eta krisi ekologikoa salatzeko, bueno, edo aldarrikatzeko edo ezagutarazteko edo nahi zuten bezala ditu. Eta hemen oharso alde mailan izango dugu izango dugu ba, ba bueno, mm, hemen bizikleta martxa bat horren baitan eta berez hemen kartela bialidate kuña bat prestatu bar dugu, eh, ertziatarrak, eh, hori ah, bai. badakizute, eh? Eta hemen e, diona kartela da aldaketaldia 2008 bi, krisi ekologikoa hemen hasten delako eta ba, hemen eh, puntu batzuk udal autonomia eta herritarren ahalduntzea aire garbia eta natura bizigarria desatzkunde justurako txoke plana eta ekitatea, adibidez, dira, ba, ba e, bueno, larrikatzen dien balore batzuk, ta, Leloa, bai. Bai, eta deusesten dien, edo, bueno, ba, <laughs> hain e, ez dituzten, ditu, e, bueno, e, aldarrikapenen artean, tapia legea eta EGEP, ah, pesis, deitzen dena, tapia legea, tapia ipisis, e, eh, megaproiektuak eta desberdinkeria soziala areagotzea hori da pixkat ba, hor, jardunaldi honen baitan ba, dauden baloreak edo ez e, ezaugarriak reklamazioak bai eta hori ogarso alde mailan izango da otsailaren amairuan eguerdiko amaiketan lezoko plazatik aterako da bizikleta martxa bat ezagutzeko atxeteren babilbideak zenbat lekutan e, kalte egiten duen eta bar eta hainbat azalpenak eta egingo duen ibilbidea izango da lezo, horeretatik pasa hori eta berriro bukatuko da horeretan. Eta hori da, otxaiaren amairuan, larun bata dela, uste dut ez? Amaiketan. Bai. bai. Oixe. Oso gi. Ba, animatu. Animatu. Jo, ke, kontu honekin, lehenko ertzio batean jada komentatu genun, baina tapia gauza oso turbio bada, eh? Bai. Oso turbioa. Eusko jarlari Thatcher legea ematen Thatcher, de Thatchers, hori ez da talde bat, musika bai, bai. bai. Ba, bai, ze gainera da, eh, udaletxe bati nola kendu eh, beraien e, eskumenak. erabakiak, eskumenak, erabaki bat hartzeko, e, beraien, bueno, edo ez, nahi ez badute proiektu bat, edo gehien bat, zentratzen omengo, e, zentratuko dala nola da, e, tipo zen eta hola, plan de residuos, gauza da, da, gauza da, dela, con la excusa de proyectos medioambientales. Ori da con kontua, como justificación da, por proyectos medioambientales. Bai, usted guía medioambientala da. No, medioambiental No, horregatik, horregatik. Ah, es eh, complejo, eh, complejo, eh, complejo medioambiental de no sé qué de residuos, de tratamiento de residuos da. Complejo medioambiental de tratamiento de residuos. Ori, O sea… Está cherrata eh, Arantxa Tapia lege, <laughs> o lege hau Arantxa eh, Tapia La Napia hau A mí no me taches eso, eh <laughs> No e- e- me taches de Ni que entzuna deukan, el ego es contra Coadela, eh. eh? Ni gertuko... A ver, luego, si lo recurren al profesional... Se hacía jurídico a agian se hacía bai, jurídico a guían, se hacía jurídico Me lo ereki, ereki, hasta que me lo Ez ereki. Es que es más de un cuña, va. Me lo era. Me lo era. Ni que entzuna deukan, hori, lego ez contra zela. es que, bueno, ba, es que ahora se tecnicismo, da, meñón eh, oh, badago, oh. badago lege bat, ba hori e, udalen kompetentziak e, eh, jasotzen dituenak eta baita aldundiena, bai baita esko jarlaitzarena. Es el artículo 168 horren kontra, de la Constitución, 168 y 169. Es, es, es. Ley, de territorios históricos, hori oso ez daguna izan zen, bere garaian, ze gainera alderdi bat ez, eh, zatitu zan bitan, PNV zatitu zan, kartasunean, lege horrengatik, lege de territorios historikos. Eta ah. hor, hor jasotzen da e, udalaren zein diren bere eskumena, bere kompetentziak hor jasotzen dira. Eta nik uste dut, lege edo horre proiektu hau, pixkat, e, tapiaren horre proiektu horren kontra de joara. Baina hortarako, e, lege horre, horre proiektu horren kontra egiteko, jumar, bakarrik aldundi, aldunduta daude e, udaletxeak. Horain, ah, ze, ze udaletxe gongo da, meloi hori erekitzeko prest, eh? Baina, bueno, bai. hori bai. nere ustez, eh? A priori horra horrela ematen du. Ba, bai, bai. bueno, eh? El 168-169 ez da eh, autonomien eraketa regulatzen duen artikuloa, eta gero bai. horrekin de, de pronta y temprana kreazion. Ba, bueno, gero, gero hori egiten da handitu eh? gero lege pila bat egiten, dira... Eh, le se llama monitorización de la ley. Le pilla bat sortzen dira... que tiene usted ahora la cosaria un día un diva de leyes que muchas veces la peña se pierde esaten dute oh, la, la ciudadanía jode millennials zenbat zenbaki esaten <laughs> no sé qué de, la, Constitución no sé cuántos, yo con los millennials. aquí utilizan eta Gernikako udalak, porque el Estatuto de Gernika, Gernikako udalak lege hori errekurritzea. Imposible. Eh, Gernikan peno beroak eh, sol, no, pero, dira... Claro, metaforiko... Hasta, hasta, <laughs> fin de los... Eh, herri Bueno, que por cierto, eurrengo zean zan, eh, honen... Eh, honen bai, udalaren kontuak. Eh, zea, bueno, ba, altzateko bueno, ba, jakingo zuten bezala, ba, hor izkietako bueno, eh, lezo, lobato. ziren eh, lobatoren azpikalean, ba, hor, ba, egingo dela proiektu urbanistiko bat, eta, ba, bere garaian egintzan, e, bueno, e, Xenpela plaza izan, e, e, konstruktoraren... Aerodromo. Konstruktoraren zea bulego bat irek zuten urumea berri dena, eta horiek izango dira promotoriak, bertan, leku, leku hortan egiteko, E, etxe bizitza batzuk e, proiektu eta hotel bat eta ez da gizarte. Herriko ostatiana. Nahiko altua. Eh? Erriko zatian da, dago bi da, euneko irurgeita marra eh, horretako zatia, eta euneko geita marra lezokoa. Oh, yeah. eta kuriosa da, errenteriko zatia privatua dela, baina euneko hogeita marra lezokoa lezoko udalak erosi dula. Mm -hmm. Osa, ez pla, eh, pues publiko, osea, ya lezoko udalarena da zati hori. Horpeneu beragola, gainea. Lezon, orain. Bai. Orain e, asuntoa da, ba, egintzela e, protesta bat bulegonen aurrean, eta municipalek, e, municipalek, e, e ba, bi pertsone identifikatu zuten, bi pertson, eta a, ba, bolak, ba, oietako bati iritsi zitzaiola zitazio bat eta isun bat. Eta gaur e, goiz, bueno, barkatu gaur, arte goizean izan zen epaiketa, e, edo bista edo ez dakit nola deitu, Ez, eta, bueno, ba, antza denez, etzan aurkeztu polizia, e, ze salaketa zuen jarri, em, antza denez, ez, esola, esola jarri langileak. E, la parte e, denunciante. Langileak. Baizik eta munipek jarri zutela. O sea, de la, parte, ez dela agertu, la parte este denunciante. Que oria, eta la parte denunciante ez da agertu, epaketara hau da, polizia ez da jun, municipalak ez diajun jun. Orduan, ba, ba bertan bera utzi dute gasolbitu edo bueno edo seia ez dakien nola izango bai, bai egin da eh, eh, artxibatu egin da edo bai. eta ba gero atxaldean egontzan beste ba, protesta bat ba hori salatzeko ba ze holako no ba Ba, bueno, ba, ez dela plana, aparte, proiektu hau, ba, hainbat gauza salatzen dutenen artean, ez? Ba, ba nola, ba, goratuko dugu, leku horiek eh, kontxatuta zeudela, eta, leno aipatu dezunazuk, se supone, oraindik ez dutela baimena. Obrasteko eta... Of the records, of the records esan dute, e, errenteriako udalaren arabera, obrak ez diela hasi. Pin, pin! Nola? Ah, aukera, bat, lizentziari gabe daudelan egiten, edo B, errenteriako udalari ez aiola interesatzen publikoki esatea obra, obra hoien alde daudela. se barkatu, barkatu zebaita, baina esan gauza bat, agian entzule batzuk ez diamengoa, baina esan behar dugu obrak hasi direla. Bai, edo nos ah, pasa. Hasi dira, o sea, fizikoki, hor lekuan da, hay excavadoras. Naiko, naiko zuloa egiten bai, bai. Goizeko lautan, goizeko lautan dakate hor. Foko txuri bat, fua, chaval, flipas, eh. Eta obra casi dia, baina hori ez dia, hasi, Oficialki? Ofizialki ez diasi? Edo se supone? Nere ustez, eh, horrela egiten irakurketa bat, eh, gure bulegoak eraman du eh, lobatoko jendearen defentsa, eh, delitu epaiketa bat izan zan, koakzio eh, delitu bat e, eh, gotzi bi pertsona hauei, amaika pertsona gontziran, eta eh, azkenean epaileak ez zuen ikusi ba, base bat, ez zuen ikusi oinarri bat, ba, e, egozgarritasuna ikusteko, ez? E, egozgarritasuna. E, ez ikusi, orduan, bueno, nik uste dut zer jolastuzun udalak. Egingo duguna da, beldurtu jende hau, e, bainon ez diegu e, santzionatuko, nola? Mm. ba, e, munipak ez ditugu eramango. Nik uste dut hori dena orkestatuta zegoela udalaren partetik, eh? Bai. bai udalak esango zien, ez agertu epaite, epaite, epaite, ez dugulako nahi, gauza e, gehiagora jutea, baino, bai, e, vamos a medrentarlos un poco, bai, ez du pixka beldurtu koditugu pixka bat, baino, nez, hone Nire te, mm. teoria bat, ez, ez, ez, nire ustez, galdu ziala, no superon llegar, adonosti. <laughs> Ni ikusi ditut, eh, claro, es que... Mm, poliziena, eta hartzainena dira, derrisa, eh, e, Ekartzen dute, dana prestatuta, bere O sea, da oso una payasada que, que flipas. municipio en gps va herriko cargar GPSan gps descarga bakarrik dakate des, deskargatua horretako mapa. Entonces, claro, la convoca pasa, ¿eh? Cuando sale de la competencia. El GPS ya no les marca el mapa. Zuk ustedes ez le, bere lege hori errespetatzen dutela. Ah, ah, ah, eh, ba, guztia bezala ez dute ez errespetatzen. Vale. Bueno, ta, a ver, jarretuko dugu pixkat, ez? se ez? Ez daukagu. Turrada. turrada. bueno. Eh, eh. Bibio hogeita irurako, baina ja. Turrada de ya. antiu xixonako turrada. Hogeita bi, hogeita bi, eh. Entzuna ja turradari buruz. Hogeita bi. Euskal no, bimila eta e irurako e, dela. Bai, kaka bat. Bai, bai, bai Eta si dia kaka ematen. Bimila eta hogeita bi, hogeita <laughs> irugarren, garren turradako, frantziako turrada, tu, ez turrona da, pasako dela eh, ea eaetik. Bai, Euskal Herri, Euskal Herri, Eta iru, iru izango ditu, ez da? Iru Donostian bukatuko da, bigarren oh. egunean. Oh, oh, oh, Eta gainera, da, etorri da, oh. el pavo este, zera, turreko zuzendari etorri da, eta gainera turra turra ematera, baina, klaro, ez, ez doan, ez, eh, jasoitu amabi milioi euro Euskal Autonomia Erkiogeko gobernutik, Ez? Zenbat? Amabi milioi euro. Toma! Eta gero hemen, herri e, e, e eragile txikietan ibiltzen gara, diru laguntzak eskatzeko, Lengo kafarari komentatzen ari nion, mila euro eskatzeko, eskatzen dizkizute, dokumentu pila bat, burrada bat. Ez zato, amabi mila euro operezen dituzte turradari, <laughs> ez pa konstrukzion nazional. Burrada, Tienen la jeta, esateko, que es pa konstrukzion nazional. Bai, el, gilipollas del urkullu. Gainea, esan berra dago. <laughs> Oye, pues agian David de bat egingo dutelako azkenia, me cago en Dios. Oh, mesedes. no? A ver, bai, bat egingo dute, ez, Dora azkenean. Dora gutxak aldarrik Bai, ba, eh, ebai, kurisoa. Modetako bat, eh. Bimila supone, eh, hasiko zutela egiten eh, hemen dikan horretatik eh, irunean, da, ba, eh, argazkian, mitiko gazeuna komparetzenzia, anuncian, y una foto e, amabos pertsona daude, amabos altu kargu eta denak gizonak. Mm, no, bai, bai, no, Ba, bai. Ta, bai, bai. bai bide gorri, e, gero, jaizkibeletikan, igoko igual van a hacer un bidegorri en Jaizkibel. Bai, eh, hori, hori... Ah, ah, claro, bai, turista entzako, no? No, van, a ir, van a hacer un bidegorri hasta, hasta las cabañas que han tirado. Oh, ni naiz, ni naiz, orain txe bertan, eh, bi, bi, ziklista eh, bat, eta or, e, eh, bat, eta ikusten dut, broma hau, amabe milioi euro, bideratuko dira, turra da, eta haiek, 2013tik eta mairutik, daudela, Bidegorri, bidegorri baten eska. Bueno, bidegorri edo bide e, eh, biziklentzako, a ber, baita ere, agian bidegorri batetikan, e, ziklistakola de carretera agian ez joz, baina baitzat, osea, leku bat irekitzea, osea, ondo jartzea, ez, ba, komunikatzeko, bicicleta, o bidegorria. Txirrindu la jeta, esateko, somos el país de la bicicleta. Gaur entzun dut, eh, zan biciconsejero de no sé qué, hain beste cargo bici, bici, de... Biciconsejero! Biciconsejero! batek esan du, somos el país de la bicicleta. Egia da, bici... Zitxirrindu la esko, pero la jeta de hau gertatu ostean. Hau botatzen duzu. Ba, ni naiz, eh, oarzo aldeko eh, elkarteko bat kide, Eh, me pongo sutu, sutu es que Iban con un pedal de la hostia. Un pedal de la <laughs> hostia. Sí, los políticos, como siempre, haciendo las jugadas. nahi dut al Urcuyu, Nik uste Urkullu, Urkullu duela prestatu y va a salir, cuando deje de ser Lendakari, Ingo de Bai. Va a hacer el tour. El tour, eh, bai, empresa y Ibedrolan, gero jungo da, <laughs> eh, Abaias de Vizcaya, Petronor, Horre Horrela, da. De turre en de empresa a empresa. Es que, qué jeta, eh. flipatzen de. Mondragón, cooperativa. Va, ba, cooperativa ah, eta ba. da. Amabe millo euro, bueno. Pero, quiero, eh, te dute esan zerbait eh, Nafarroan bai sar, eh, sartuko diela? Eh, keba, ez. Eh, ez da mandangas de burkullo. Bera chipitekin ez da sartzen. Hoi da, bakoitza, du como en el risk. Bueno, urrengo notiziera segituko <laughs> dugu. Begiratu de tordua eta flipatzen ari eh, zer dut Oporrak. Eh, <laughs> vale, bai, baina diot eh, konturatzeko grabatzea. Ah, ere eh, eh, venga, emago ditut lau aukera, a ber zein zeinek asmatzen du. Me dio, se agaltuko de gubi este minuto, ahora Goaz, goaz, berrogeita bos minuto. B, goaz, berrogeita ama bos minuto. C, goaz, ordu bat eta bost, edo D, audazitiri ez eman. <laughs> Ber, de, de, de. A ber, berrogeita... Abzen bat zan? Berrogeita, berrogeita bost. Berrogeita, berrogeita bost. Berrogeita Ordu bat eta bost, edo odazitiri ez diote Ordu bat eta bost. Espero de berrogeita bost, baina ordu bat eta <laughs> bost. Ordu eta bost. Da. Ordu bete eta bort. Bez, eta Ona. espero nuen amar gutxiago, ojala. Ni desaria nahi dut, eh? Hori, eh, ardua dirudi. Ja, Kolorea, baina... Kafrak, ai, kafrak, ai du Arrapatu bat, duela ardo kolorea. Imperialista utxa bat naiz. Imperial stout bat edaten ari naiz. Bai, garagardo mota, imperial Baina da, bai. eh, itz, eh, joko bat edo nola da hori. Ez da, eh? estilo bat zerbeza na, er, imperial estoa. Hau da, Rusian imperial Estaut Hau da, Ukraniako. <laughs> Zergatik atera detoren gai hau. Zergatik anatera da? Ah, botel batek atekan. Bua, Ez, ez, da, estilo, garagardo estilo mota bat eta... Eta ba, hori, ba, ba deitzen da Imperial Stout, eta hau da, Rusian Imperial Stout, dauzka, eh, amar gradu, koma bat. Pues en Rusia hace más frío que 10 grados, eh. Ni goatzen naiz, bueno. Eh, bat hartu nuera, eta gehiatu. Bueno, urrengo gaia era jomarko gea. Bueno, hori da, urrengo <laughs> gaia, ze, zirika, zirika neska taldea, horretako neska gazte taldea, eh, asamblea irekia dauka, etxon orain, eh, Ez daukatu. Begiratu, konsultatu zure... Konsultatu nire, nire, segapotoan. Justo, oh, eh, segapoto. Eh, daka, nire kamiseta segapoto, eh? Au, oh, ez, vale. ezin dugun publizitatea. Ezin dugun publizitatea. Zirika, neskataldeak e, eh, asamblea irekia ireki du, urtarriak hogeita 10 amarretan horretako emakumeen etxean, horre eh, patxiku kanpan dagoen e, eraikinean. Gombidatuta zaudete emakume guztiak e, e, ba hori, em, da pixka kuriosoa, ni gizona izan da, hor, e, horrelako gauza bat esatea, e, gombidatuak nahi du, ez? Vale, vale. Baina, enfokatu ondo zure hautsa... Nire ez ba, <laughs> que ez dago eta eh, momentu batean entzun zaitu primeran, tío Eta agian, nari, gea, pixka... Ba, hori. Ba, hori. Aipamena, zirikan eska taldeari. Bueno, segitzen dugu urrengo gaira, Euskaraldia eren kontuarekin, ez? Aurten Euskaraldia azten dugu, korrikare badugu. Korrika badugu, ere, eh? bai, eh, baina, bueno, ni egia san Euskaraldiaren kontra nago, eh? Bai. Galtzaiaren dinamika e, gailentzen du. Zergatik diot nik hau? Galtzaiaren dinamika. dinamika. Daramagu urte asko euska, euskara sartu eta ez dakiz eta bakiz egizartian inberdia gauza asko ba, euskara sustatzeko eta zer e, sortzen dugu hipokresiaren dinamika bat amaregunez, urtean amaregunez bai. txapita eramaten dut gainera e, ez dago kontrolik eta zuk eramaten duzu nahi duzun txapa e, eh, hau bizi nahi duzuna mhm. eta e, gero ba, amaro eguna bukatzen dira eta gero bere dintzai sola edit e, gazteleraz egin edo ingelesera da niretzako da bai. dinamika bat mm -hmm. diru asko jasotzen duela gero ez da ez da segimendu bat egiten Euskararen alde eta hor geratzen da Da, bai, izaten dira, bueno, gaina kampaina batzuk nahiko mediatikoak normalian e, bueno, nahi, medioetan esan eduguna da e, presentzia asko du izango dutela, ba, beste euskararen aldeko beste ekitaldi e, batzuekin alderatzen badegu. Bai, bai, bai. Eta alde batetikan Bai, ba, batzutan aipatzen da, ba, Euskal Aldia, eta zer, ai, txapa eramate, eta baina gira bai, askotan da bakarri gara hortan, e, eh, amar, amaika egun, ba, pixkate, ETV-ko maratoia bezala. Bai, da, da, da, da, baina, eta batzuk kontradizioak dituko dioten, ez hipokresia da. Osa, zertzen duzu horrelako dinamika bat, eta Euskalduna dara magu bosteun urte, gure hizkuntza normalizazio baten esperoan, eta sartzen zara horrelako dinamika batekin, amar egunez, ez da batera ambiziosoa, da gainera, ne ustez, e, E, e, egin dute gainera bi, bi Euskal Heldi egon dira. Bi? Nire izan dira? Edo hiru. Bi, bi, agian hiru, lehenengo izan Euskal Heldia berez. Eta izan zen frakaso bat, eta sentitzen dut, dugarren esatzen duzute, Hombre, eta neri, platzen zen neri, duzu. ekimena bezala, iruditzen zen bitxia, eta, eta usartare, bai, eh? Bueno, Kalera bat. Lehen kaixo, egunero egin behar dezuna baitu aurrekoan gerdau, zizaren frutaten da batera, eta galdetu nion bantzeuen e, eh, zea, saltzaiari, barkat, eh, piperrak berdin balio du ba, bat eta bestea, eta esan zian, eh, me hablas bien? Io, ostia, me hablas bien. Eta ni, e, perdona, eskete, kerearen euskera, claro, horiat, euskara aldian e, gertatzen bada, agian, ah, bueno, esan dit euskaraz, baina geratu nintzen pixkatala, baina gero ja pixkat, A ver, arregla el este asunto en plan, bueno, si yo a la en árabe no me entenderías. Y yo. No, no, pero yo te digo a ti en euskera porque es lo primero que quiero preguntar, porque hay veces que hablamos en castellano y, no, y, sabemos euskera y no lo utilizamos. Ah, vale, vale. Baña hori adibidez, ariketa hori, aldi batean, uh eh, -huh. agian da Txipaldaketa, e, eh, e, eh, eh, egunetan? esan, no, esan nahi eta agian, ba, sarrita, sarritan gertatu daitekela, eolako, kanpaina baten bitartezo bati esker, portolaketedan e, e, urtean zehar baino, eta bueno, urtean zehar egite dezunean, ba, sagian olako gauza gertatzen dira, baina segurazki. Euskaraldieko ah, bi aste hoietan, e, gertatzen bazaizu, Euskara bazara, agian olako erantzunak ez dezu jasotzen inguruan, erdatunek ere bai, ikuste utelako olako zea kanpaina ez dakite, eh? esan nahi dut. Ez dakit. Alde positiboa hori, baina e, ulertzen dizu noski, ba, hori, ba, askotan dela, ba, kanpaina E, bakarrik una bueno, bai, hori, beti hori, klaro, ez da bai da hori, eta noski, bai. Askotan, Galdera bat, barkatu, eh? Eske, agian, nola, egon nahi zarazto teknikoak konpontzen, zein da Euskaraldiaren pro, promotore ofiziala? Neri zalantza berat. Keko? Esko jarlaritza. Pero esko jarlaritza como... Esko, esko Pero esko jarla como... Esko jarla persona jurídica o ha creado un... Esko no sé que ematen ditu, uste dut direla... Berreun mila euro Euskal Zalento paguneari, dala... Ah, hori da, federazio ah, bat, ah. Euskal Elkartena... Vale, hori ya hor dago, beste eh, movida bat. Eta, bai, eta gero udal bakoitzak udatzen du bere herrian Euskal Aldiko movida. Ah, hori ez da, Kike Amonarriz ez da movida honen bai, presidentea. Bai, eta Kike Amonarriz da, pues, otro bende humos, eh, bai, el ustez. Bueno, eh, ostra, eh, melón, eh. eh. Eso es melón, melón, eh. Eta ke atera zaita eta bende humo. Eh, bende humo. Eso bai, es bai. abrir un melón muy gordo, bai, eh. Bai, baina, bueno, bueno, eh, zaila da. Nik, eh, hau eh, luzerago, Euskal Aldea urte bai, bete bai. erako gaia emango duen. Bueno, izango dugu. Izango dugu aukera. Esaldi batean, esaldi batean, zure tesia Euskal Aldea buruz. Esaldi bat. Galtzaiaren Dinamika. Horrekin gatzen gara. Takai, ondo. Ba, bueno, ba, bukatzeko pixkat horretako... Bueno, jari pixkat... Eh, burre, nire batzu... Ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, Bueno, ba, bukatzeko hemen oarzo bloke hau... Eh, kateatuko dugu gainera ataltxo hau edo orain komentatuko duguna beste urrengo sekzioarekin eta sortu da mugimendu bat eh, manifestu baten bitartez, bueno, mugimendu ez da, da manifestu bat, eh, baina hainbat pertsonen, bueno, ba ba esan, e, sentimendua edo bai, sentitzen dutena edo duguna, zenia txikituguna iz manifestuantara. Eh kultur eh, mailan da pasaporteko bidaren inguruko ba, bueno, neurria hori ezarri zenean nola afektatu zigun kulturgintzan ibiltzen gean hainbat e, pertsonei eta eta bueno, ba, tiraka ariti tiraka enteratu nintzen oihartzunen bueno, sortu zala olako behitzat eh, aldarrikatzeko edo edo askatzeko edo behartzen hori adierazteko kultur eh, mailan eta manifestu bat sortu zen eta mm, ba, gauza bat e, eh, ola, izan bertzen etikan eh, pasatzen e, nahiko dimensio bat hartzea ez da e, bihurtu mugimendu batean baina bai hainbat e, gile eta kulturtzale atxikitu direlako lau mila lagun baino gehiago esaten egea ez da ia bete batean Eta iruditzen bat zaizue, irakurriko dugu zein da manifestu hau. E, irakurri irakurriko dugu edo dakagu grazio bat irakurrita, ez? Eh? ez, ez, daukaguna da, e, eh, mugimendu enteratu naiz, oi hartzune sortu zala. Eta, oi Eta hor egia sanez, bai kultur mailan eta beste, ba, ba, rollo guzti honekin, ba, beste era batean, ba, hainbat herri txiki ba, eh, batzutan bezala, funtzionatzen nahi direla. Eta poste naiz. Eta, bueno, irakurriko dizuegu zein zen manifestu atera dan e, kulturgintzaren inguruan, e, pase covid dela eta eta hola, hola dio. Jari pixkati. Gogo eta hau sinatzen dugunok kulturgileak gara. Tailerretako gidariak, disiplina ezberrinetako sortzaileak, kultur eragileak, aretoetako langileak, kultur elkartetako kideak, ikusleak, ikasleak. Kulturgeiak gera, ez epaileak, ez poliziak, ez zigortzaileak. Hori dela eta, Eusko Jarularitzaren azken erabakien gainean kezka eta desadostasun adierazi nahi dugu, kontzientzia eragozpenaren bidean. Astekotabein kultur jardunetik mintzo bagara ere, jakin badakigu jendeartearen beste ere muetan ez bera ematen ari dela, ez dagokiola soilik kulturarloari. Bestetik, ez hau txertaketaren beraren inguruko polemikatik aratago doala iruditzen zaigu, eta hori agertzera gatoz plazara. Arau berria ezarri denetik, kezka sakona eragin digu abiadura bizian zabaltzen ari den jendartea austurak eta kaleko giro txartzeak. Horrekin batera, bereziki larria iruditzen zaigu, kultur ekimenetan herritarrek beste herritarren gainean kontrola ezarri behar izatea. Kultur balioen alde lan egiten dugu, komunitatea sendotzearen eta saretzearen alde. ezberrien arteko elkar ezagutzearen eta komunikazioaren alde. Zentzu horretan, arau berri honek balio horiekin zuzenean talka egiten duela iruditzen zaigu, austura eragiten duela eta jende bati kultura jasotzeko eskubidea murriztu egiten diola. Kultura seguroa dela aldarrikatu dugu pandemiak ekarri duen egoeraren lehen egunetik. Horregatik, beragatik, ulerte zina zaigu hartu den erabaki hau. Eusko jarlaritzari erakunde publiko gisa herritarrek kultura jasotzeko eskubidea bermatzea eskatzen diogu. Eusko jorlaritzari erakunde publikoa izanik, pandemiak dakarren egoera konplexuari elkarrizketa sozialaren bidetik aurregitea eskatzen diogu, eta ez, ezin egon sozialaren bidetik. Hala ez balitz ere, gutxienekoa iruditzen zaigu ezarritako legea arazina izan ezkero erakundeak berak bere baliabidea jartzea horretarako, herritarren arteko konfrontazioa ekidinez. Honako hau, kulturaren aldeko adierazpen bada, elkarrizketarako eta elkar ulerbenerako dei bat gai honetan kontzientzia eragozle izateko eskubidearen aldarri bat. Kontzientzia eragozle izateko eskubidea. Eta bukatzeko argitaratu ondoren goharra, Eusko Jaralitzak emandako pausuen arira sortu den adierazpen hau, baina gogoeta eta eskaera berdin-berdin, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko erakundeentzat baliagarria dela adierazi nahi dugu. Hoxe da, e, bueno, ba, kulturgia, gara www.info mm, web horri aldean eh, sortu da manifestu hau lau mila lagun baino gehiago daudenak eta horietako bat ba, bidali dugu audio bat esan ez zergatik eh, sinatu duen nik adibidez ja esan dizue publikoki sinatu detela ere bai bat ezagun bezala nahi nuen eh, neskata mutila ba, bat ba, bueno, bakoitzaren ezberdina e, zea barkatu bakoitzaren e, iritzia izatea, baina azkenian e, ezin izan dut lortu, eta, bueno, barkate, bar, bakarrik arkaitzena lortu dut, eta, bueno, nahi bat zuten, zuten dugu, no, eta... Bueno, horretako musikagiri ezagunetako ezagunenetakoa da. Ba, bai, hoietako crackback daukaguna ez ezaguna, baina bueno, ba hainbat musikari bueno, ba ezagunekin e, grabatu edo aktuatu izan duena asko Gopero ardorika Irakasle eta... bueno, bere presentatuko du bere burua Baina, bueno, da. aurrera Bato da Eta Audioa Horain, hori, ar, arkaiz miner Eta aurrera goaz Urrengo sekzioarekin Kaixo, ni arkaitz miner naiz e, Musikaria eta musika irakaslea Eta kulturgileak gara manifestoa, manifestoa e, sinatu nuen ba oso ide jauna iritu zitzaidalako eta kokatzen zuelako nolabait ba hartutako neurriek e, nolabait e, bueno gure artean e, ikamikak sortzen zituela eta batez ere aretoetan eta e, e, kultur munduan eta horrela ba polizialanak ez egitearen e, hori e, aldarri hori ez da e, era berean e, bueno nik uste dut e, e, bueno, ez du esaten du neurriak eta nik uste dute dela azkeneko ba, COVID ziurtagiriarena, hala ulertzen du nik bintzat, ez da, eh, manifestu horretan. E, baina, bueno, pentsatzen oroar ere neurri gehiago direla, E, baina, e, bueno, nik e, azpimarratu nahi nuke benetan hor e, bidegabea dena e, covid 19 urtagiria bera dela, ez? Eta hor dago nik uste dute e, gakoa hor dago eta ni covid ziurtagiriaren eh, kontra nago era bat. Era bat baztertzailea eta diskriminatzailea iruditzen zait eta gizartearen kategorizazio bat eh, lortzen duela iruditzen zait eta ez nago bateria dos e, eh, neurri horiekin. Ni ez naiz osasun kontuetan eta aditua, baina gustatzen zaite adituaren den jendeari entzutea bai eh, modu batea pentsatzen dutenak, bai beste modu batea pentsatzen dutenak, bai uste e, denek bat egiten dutela, e, COVID ziurtagiriak ez duela oinarri zientifikorik ez da epidemiologikorik ere. Ni musika emanaldietan aldietan aritzen naiz, e, batekin eta bestekin jotzen, Eta ikusten ari naiz nola sarreran e, kontzertuen ba, sarreran eskatzen duten kodizi urtagiria eta erabat diskriminatzailea eruditzen zaiz. Baina gehien harritzen hauena da, bueno, nolatan e, onartu den guzti hau, ez da, horrela, ez da. Eta, baino harritzen hau gainea, kobizi urtagiria eskatzen dutela antzoki batean, Baina, gero barruan, e, konsideratzen da, ja, leku seguru bat dezala. Eta hori da gaina komunikabideek Eh, esan dutena, ez da? E, eh, COVID, eh, nolabait, covid gandik leku seguruak sortzeko, ba, COVID ziurtagiria. Baina horrek, eh, bai aditu askok esaten dute, horrek ez duela ezankarik eta ez bururik. Da, ba, e, COVID ja da badago labaiteko erlajazio bat eta gero barruan ez da bat ere bat neurririk hartzen, esan dezagun distantzien aldetik eta horrela, ez da. Nola daiteke sarreran Covid ziurtagiri eskatu eta gero barruan aurreko neguan e, hartu ziren neurriak ez dira bat hartzen. Orduan horrek ez du ez dio zentzu askorik ikusten horri. Iruitzen zait Covid ziurtagiriaren arrazoia beste bat dela eta gainea bai politikari eta bai adituek e, hori onartzen ari dira. E, esaten ari dira txertatzearen jende, e, jende alden e, jende gehiena txertatzearen helburua zuela ziko biziurtagiriak. Eta bai, ba, ala da. Beraz, neurri zigortzaile hauek jartzea e, jendea txertatu dadin, ba, oso zikina dela iruditzen zait. Oso zikina politikoki horrako erabakiak hartzea. Eta ikusita, bueno, ze bilakaera izan duen, e, ba, hartu dituzten neurri desberdinak eta hola. Eta, eta bai, noski, ne, neurriak hartzea beharrezkoa, e, beharrezkoa da. Baina e, nola izan den bilakaera eta presioa izarteari. Ba, nik uste dut honek bere jarraipena izango duela e, kobizio eta eta horregatik badu bere larritasun e, e puntua gai honek, ezta? Nik uste dut COVID ziurtagiria azkenean txertatze ziurtagiri batetik oso bertu dagoela, azkenean iaia goza bera dela. E, bai, COVID ziurtagirirekin, ba, bai, ba, ba e, egin bezarre bat egiten baduzu, ba, duzu ordu, e, egun batzuetarako e, nolabait ziurtagiria, baina azken finean hori norberak ordaindu behar du, eta ez dira, ez dira merkeak, eta gu, gure kasuan emanaldietarako ba, le, iparraldean adibidez egiteko, ba, e, ore, leno COVID ziurtagiria behar genuen, eta bain txertatzen ziurtagiria. Beraz, e, e, bueno, gertatuko da, ba, ezin dugu, lai, adibidez iparraldean jo, txertatzen ziurtagiria eskatuko digutelako, ez da? Eta hori aurre ikusten dugu, ba, hori e, onera etorriko dela baita ere. Orduan, e, bueno, ba, bere larritasuna gai honek. Bueno, oraintxe bertan sartuko dugu ba, kanta bat. Bina, kuento. Zure kanta. Gure kanta. Bota keko. A ver, zein kanta. eh, aste honet, hilabete honetan, abestu dugu pilo bat karaitzan. Karaitzan kanta hau da, izan da, onmi presente. Hombre. Ko, ba- o, presente. Ni puste, posten <laughs> naiz, zuek ezagutzea abesti hau. Eske, bai. izateko. Ostia, postu naiz pila bat. Izin, izin autotun. Positive bomb. José Ripiabuena. buena! positivo. Positivo COVID. Betty positivo. Positivo bomb. Positivo bomb y izan que azken bola hontan y izatea. Eh, jartzen Dale. Venga. Le doy. Dale caña al mono. positivo, Positivo. Positivo. Positivo Positivo positive on, positive on, positive on, positive on, positive on, positive on, positive on, positive on, positive on, positive on, positive on, positive on, positive on, positive on, positive on, positive on. Hey, positive, positive. Dansa tunai positive på City Bomb Standa egin goduz på City Bomb Pentsatu nahi dut City Bomb positive egin positive på positive, Bomb positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon. We gotta do better. Genika dizue. Kontrolerako... <clears throat> Osasunerako berriak. Gaur, Kaixo, Gabon. bat daukat COVID izenean. Kaixo, ongi torri, Bai, torri. Oso ondo aurrera. Kaixo, pasei COVID? Aha. Mm-hmm. Ondo aurrera eskubira, mesedez. Kaixo, pasei COVID, mesedez? Artu. Oso ondo, ongi etorria. Kaixo, Gabon, pasei COVID, mesedez? Ze pasei COVID izatzen ostera? Eh? Ez akaldak izu zein aizena, ozer? eh? Nola, en, sentitzen dut, baina hemen pasei COVID gabe ezin zera sartu. Nola ze pase COVID, ze pase COVID. Beti sartu actualizan nahi zenea, eta gainea, erresola bat aukate gina. Bai, bai, bai, bai, ados. Erreserba bat duzula egina, baina COVID pasaporteri gabe ezin zara sartu lokal ontara. Gure jatetxea, indi gestion jatetxeak derrigortzen du pasaporte COVID-a. Ba bai, hemen daukat pasaportea, baina zertagatik eskatzen didatu, eh? eh? Ados, eskura daukazu, erakutsi mesedez. Tori, a ver, a ver, el pasaportea, cojonia, ja! <clears throat> em, jauna, hau paperezko pasaporte bat da, ez da pasaporte digitala. Baina ze pasaporte digitala eta ziostia, irakurri, irakurri amin nire pasaporte da gantzen dana, ez aldakizu zein nahi zen diotzen, eh, irakurri, joria. Em, ea ba, eh, SARS COP B Oi ba, jauna, SARS jauna Bar, ka, kaixo COVID jauna Kore? Kaixo, kaixo, e, barkatu, e, e, ez zaitut ezagutu Bajari Ez ezagutu, mm. COVID txip jauna gurgarria mm -hmm. Barkatu, barkatu benetan Zure netara, zure netara COVID jauna Barkatu, barkatu. Ero, ez gabe nire eskatu paperak. Bai, eske, eske zeitu eta rekonozitu. Ara zeitu. Zeharo aldatuta zaude. Baina nola? Etzea, inberdea eta potolagoa zaude eta... Hola, Barkatu, barkatu kobil jauna. Bai, badaketa uzure pasaportea dala, bai, bai. Aber, mutazio bat izan, be, eh, mutazio bat. Ah, ados, mutazio bat izango da. Hori? Ados, ados. Ba, aurrera, kobil jauna, aurrera, aurrera. Pase, kobil, Hansi. Ez, ez, ikusi behar dena, eh? Horai arte pegarik ez dauzue jarri. Ostalari zan sartzeko. Eta horretik izmik izkatzen zete. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Clínica Pase COVID. Pase. Erziok aholkularitza juridikoa. Aholkularitza Bueno, orain e, eh, pixkat arira Bai? comenta dut pixka bat, e, pare bat, bueno, da disertación txiki bat. Iepa. Opa, barkatu. <laughs> eh? Iepa, eh. Si, si, mi eh, sumai. Txotx. sumai. Txorrot. Oda, sumai ikasi du. Aurteko gara tengo berria. <laughs> Aurteko. Sumai. bueno, ba comenta tu dizu pixka bat, eh... Espera, Eh, azalten diogu inbitatu zer den sekizio juridikoa eta bai, bai horrela bueno, go, dugu. Bada, saiakera bat pixka bat, e, mundu juridiko arrotz buruzko ba, disertazio txiki bat botako dunik eta ereki pixka bat disertazio. Zuen, <laughs> eh, meloia ereki. Eh, e, meloia ereki, <laughs> meloia ereki nalde nago hori da. Eta pixka bat, ba, ez gogo eta txiki bat atera ez... E, COVID pasaportearen ingurako COVID ziurtagiri e, eh, deno, denon ezaguna dena, e, ba hori, pixka komentatu zer gertatzen da, ez? Mm, COVID pasaportea berez e, zer da? Zer da? Ni, dago lege bat hori anparatzen duena, ba, estatu maila, baina gero e, autonomia bakoitzak erabakitzen du, ez? Berai, neurriak nola eta noraino e, zabaldu edo murriztu arazoa zein da, e, sartzen garenean leku batean, ba, denok ezaguna dugu, ez? E, tienes derecho de entrada, derecho de, de paso edo... Na, admisión. Al, de admisión, derecho de admisión ekin dauka lotura asko. E, zertatzen da, derecho de admisión bere garaian e, supremora iritsi zan e, gai bat, e, derecho de admisionari kontuarekin nahiko mm, ez jarri zuela. Derecho de admisión ez da zerbait, O sea, zuzta, da, imaginatu, ez? E, e, daukazu lokal bat, erekita, publikoari, kasu honetan izan daiteke eta berna bat, jatetxe bat, edo e, mm, kontzertuak ematen dituen lokal bat. Mm -hmm. Hor, zuk ezin duzu derecho da emision aplikatu e, eta zuk jarri kartel bat. Jende asko ematen duz, e, jartzen du, sartzen zan elku bat, eta kartel jartzen. E, derecho da emision, hori ez da existitzen. Supremoak hori e, bertan bera gutzi zuen kontzeptu hau hori Bazertzaia delako. Claro, bazertza horrez, horrez ezik da establecimiento privado que da un uso público. Uh -huh. Da, e, juten zara taxi batera eta taxi natzea jartzen du servicio publiko SP, berdina. Horregatik, azea sartu taberna baten komunera, edo bai? Oh, horregatik, oh, ordun, e, analogia edo konparazio bat edo e, egiten pasaporteko bidetarekin, pasaporte kobita ere ez da ez du gai lentzer inori ez ez sartzera leku bateran orain bai ne box populi edo jendeak pentsatzen du hori dela rekisito bat lekuetara sartzeko mhm. mm, hori juntatuta e, ez jakitasuna e, batuta ere bai e, ba telebistak eta beste zea e, e, ba, e, medios medios de zea De inkomunikazio. Eda, edabideak. Edabide inkomunikazio edabideak jartzen duten beldurrari lotuta, ba, ba, jende asko ulertzen du edo bintzat justifikatzen du horren erabilera. Hmm. Baina berez, berez, ez, inorrez da sartuko eh, supremora eh, ez ditutelako sartzen uzten taberna batera. Hmm. Azteko e, ez delako ongi etortzen, eta ez da iritsiko, eh, gaia ez da iritsiko inoiz. Baina Horbai, e, e, Baina iritsi eh, oso egora gogorrak ere bai, eh? Nik baina, jo, ana, baina eskusa horrekin bai iritsi diela denuntziak epaitigitara adibidez eh, pertsona homoseksualei eh, taberna edo diskoteka batzuetan ez diete utzi sartu porque tienen derecho de admisión. Orban, hor bai, jendea bai denuntzatu dula, porque les han echado por ser, por su condición sexual, eta orduan, hor bai, egon diela... Baina ez duk izaten kasu hori horrelako bat egon zan, horrein dira urte batzuk. Eta hori, hori da, derecho de admisión iritsi izena supremora izan zan, e, bazterketa e, garbi bat egon zelako. Baina, klaramente, eh, Supremo egin ba, automatika esaten dena, ez egin zuen pospatzoz estos casos, de hecho admisión gertatzen da bertan bera. arraz da, ba, arraz da kirian kontuak bai. Zaila da, eh, baina guztietan, de hecho admisión ikusten duzuten kartel guztietan, ez dauka, ez dauka, ez dauka baserik. Mm. Eh, da kartel bat fake berei jarritakoa, berdina egin daiteke pasaporteko bita azkenean, bada, e, zuk sort, eh, duzu sarrera bat, ikustera kontzertu bat eta eskrikitzen duzutu ere ez ez dara, ez dara sartzen arrazoi honengatik. Bai. bai. Da berdina. Berdin, berdin, berdin, berdina da. Berdin, berdina da. Mm. Jendeak ez daki, kamuflatzen da, baina e, gizarte erakunde asko, mm, kasuan da, udaletxeak gertu dugulako, hori erabili dute. Orain, ze gertatzen da, e, registroarekin edo identifikazioaren kontzeptuarekin ez da? hor e, gertatzen da udaletxe batzuk e, eh, gu gertu ez dugu kasua, baina oen dira gutxi entzun nuen Valentzia inguruan ba, momentzeko la udaletxe bat eskatzen zuela nana edo nortasunagiria nagiria ba, e, jakiteko pertsona hori zen pasaporte edo ziurtagi horre jabe. Mm. Hori azteko ezin da. Hori da nire zantzatako bat komentatu nizuna ea e, hori zeinek eskatu aldigu denei bat zein daz, zein eh, eskatzeko zuri baina zure no eh, identitateko karneta edo baina orduan hor ez dakagu utxune bat bada edo. adibidez diskoteka batean sartzen eh, sartzen zeanean edo sartzen geanean ohikoa da nana nunca mejor dicho DNI DNI nana eskatzea adina konprobatzeko Bai. Ba, bai, bai, bai. bai. Askotan, eh? herrian, herrian, ez? bernetan eskatzen dute. Ez dut esango izenak, pero bi tabernetan esaten dute. Bai, gertatu, denei, gertatu izan da. Denei nana eskatzen digute. denei, denei bai. nana. Hori ez da bidezkoa. Hala, eh, claro, hor jartzen dituzte balazta, balantza batean, eh, ba, kasu hontan e, taberna hauetan adin txikikoei alkola ede saltzearen kontua eta ta, dendetan ere mhm. bai hor jartzen dute balantza batean e, kasu hontan hori normalean izaten dira lege autonomikoak e, ezin da alkola saldu adin txikikoei Eta bestela isun bat izango du, establizimendu horrek eta jatzen dute, pos. E, ke primamos? la, la libertad de, esto de informazioa, no sé qué, gorde edo jende honen nortasuna giria mm -hmm. edo edo umei alkola saltzea. Basate, oh, alkola umei saltzea grabeago da, orduan, se pueden Baina, berez... Mm eh, eh urratu daitezke beste bai, eskubide bai, Berez, bai. aur bat, bai. sartu daiteke gaueko taberna batera baldin eta alkola ez baldin basaio Salten. Legeak bakarrik zehazten du kasu batean. E, e, e langile amaseitik emezortzira, amaseitik aurrera lan egin dezakezu taberna batean gauez, beti ere goi, e, gauez ez bakatu, amaseitik emezortzira bakarrik lan egin dezakezu taberna batean goiz, egunez. Go, egunez. Eta gauez ezin dezu lan egin, baina ez du espezifikatzen legeak, eh, adintzik sartu, baina eh, ez lan bigile bezala baizik, eta amaseitek emezortzira, sartu Erabiltzaile bezala. Erabiltzaile bezala, horrez du ezartzea azten, orduan. Mm. agiria eskatzen duten kasu guztietan, eh, ilegala da. Eta berez... eta ez dauka base juridiko. Bai. sartu daitezke, baina ezin zaie alkola saldu. Berez claro. horrela dijoa. Baina, kasu honetan da, eskakian ezin zia ez sartu ere eh, taberna hortara edo ez dakit lokal hortara edo hospital hortara edo mm, e, areto hortara pasaportea ez duzulako hor sartzen e, ja hasieratikan ja baina konparazio taberra la pixa egitera konparazio bat ba, ba, bat egiten alkolaren kontuarekin eta adin txikikoak eh, sartzearen da taberna batean eskatzen dituz dizutela nortasunak egiten dute berdina covid pasaportearekin esaten dizute bira, COVID pasaportea eskatzen dizugu, eta zapaltzen dugu beste eskubide bat dela zure e, e, ba hori, zuk erabakitu, zuk duzu eskubidea erabakitzeko bakunatu edo ez. Baina gu zapaltzen dugu pa, eh, por el derecho a la sanidad universal, el tema de eskubidea daukagula, pues no sé qué, pues para que todos hori e, guztia. Bai, baina nire galdera da, osea, <laughs> naiz ta txertatu egon. Kutsatzen badezu, ze, zelako e, <laughs> vamos, efizientzia edo zertan oinarritzen dia olako neurri bat ezartzeko, hau da, kontrol soziala ez bada. Ze, adibidez, e, donostiako uziko zuzendaria, Feliz Zubiak, berak aitortu, aitortu izan du, askotan, ba, COVID ziurtagiria dala, e, utxaren urrengoa, ez duela zertarako balio, eta gainera, eskesmaz, ba, sortzen duela sensazio bat, de, Inmunidad inmunidade, impunidade, eh, kakotxen artea, de, ah, jana hemen deno txertatu gaude, biba la pepa, eta adibidez ez. Orduan, eh, komunidade inguruko eh, zea, komuni, eh, eh, elkarte batzuetan, eh, da, komunidadeak. Eh, eh, elkarteak, autonomoa. Elkarte autonomoetan, jaken dut, e, zea, Kantabrian uste, Katalunia. Kantabrian. Bai, bai. Cantabria, Kantabrian, markatu. Eta duela hilabete eta piko ezarri zenetikan, entzunion atzo, ba, gure salburu e, zean maitagarri honi, esan ez, ba, ba kasu e, duela hilabete eta piko, baino kerrogo gaudela. Eta guzti hori, ba, naiz eta ezarri olako pasagorte <laughs> ikusi dela, ez dela eragin korra izan. Orduan, baztertzaia, bai, no? claro, da, bat, bai. Eh, arrotan. Bai, Ni nik uste dut e, bereziki legegilea, legegilea edo politika, ber, politikaria berdina da, gu jarra hori erabiltzen dugu. E, askotan egiten dutena da, e, rodillo bat pasatu eta arraiz egiten zazen. Horri, zu, e, eh, zintzia horri, legea zer bilatzen duen horri zeintzia hori eh, ematen du izena du teleologia la teleologia de la ley la teleologia de las leyes parece ematen du zer eh, religiosa ez da eh da legea zertarako egiten dan ez zer dago legea de pertsona bueno hori da movida bat incluso metafisikarekin daukala lotura baina bueno ni más que metafisikarekin etika Bueno, baina bai, azkene filosofia del derecho edo ditzen diotere, ba, eta askotan esaten duzu zer, Nik uste dut politikak egiten dute politikariak erresago da zapaldu eskubide batzu beste batzuen alde eta con esto nos libramos de Unaren arabera badaude eskubide batzu beste batzu gaientzen zaiena, eh? Edo ez dagin nola, osea, zuk aipatu duzu, osea, zu ezin zara, osea, bere zu sartu zaitezke lasai asko ze txertuarena ez da eh, eh txertoa e, hartzea ez da derrigorrezkoa, oza, ez be, e, eh, behintzate, eh, ez, estatu espainolean, ez, bueno, beste estatu askotan, baina, oza, beraiek ere erabiltzen dute legea, oza, hori, nola bai, oza, zure sarrera debekatzeko, esan ba- esaten dut, oza, edo kontsumoarena esan dezuna, ez, e, ezin zarela, ez, ezin dezula, emezortzi e, edo amasei urte baldin baituzu, ezin dezu alko, e, alkola erosi, bueno, alkola erosi ezakezu, baino, eskatu dizute karneta, uh dizute karneta, baldin ez, oza, beraiek gainet, oza, esaten dute, bale, oza, zer da, Orea eta pribatasunaren eskubide horiek urratzen dira beste batzuen alde. Hori da, baina hori egin dezakete. Eh, eh, hori egiten dute, egia da historia. Egiten dute, bai hori badakigu, baina egin dezakete. Hor dago koska, nik uste dut, hor eh, hori da politikaren kontua, hori da politika, zuzen bidea dago politikaren gertu, eh? eta nik uste dut. E, bai, bai, guztiz. eta bai. azkenean e, gizarteak zer bultzaten zuen, nik guztut, e, berez ezin da egin. Hor egiten da e, ponderazio bat, eskubiden ponderazio ditzen zaio. Eta azkenean da, e, esku, bai, e, zuzen bidea jartzen da, e, personifikatzen da, e, balazta batean, ez? Balazta ikusten duzu eskubideak alde batean, beste eskubide batzuk beste baldean, eta momentu oro egiten da eskubideen pixu, pixu, pixaketa hori. Eta hor gertatzen da, ba, e, eh, fragil ekilibrio que le llaman, hor gertatzen da arazoa, eta azkenean politika ez eh, kontu bada. Baina, Zergatik, ba, politikari nahiago dutelako, ba, beldurra sortu, eh, azkenean sort, iristen gara puntura, ez, ze, gertatzen zari egite, e, politika ez dute, po bira, nahi dugu, hau, hau, hau, gai du, eta jazta. Claro, esan dogma bada, azkenean, eh? zuk reku, bueno, ez da ni jakina naiz, eh? baina errekurritu dezakezu edo esan dezakezu beitu neri hau esani eskatu didate karneta amazazpi urte ditut alkola erosteagatik eh, ezagite eroski batean, edo, bueno, berdin beste komertzioren batetan, eta zuk esan dezakezu, oza, zu hori eraman dezakezu epaitegietara, baina ez, ez, oza, ez zara inora iritsiko. Mm. Beraiek egiten duten, balantza, zuk esan dezune, ez, balantza horren arabera, beraiek argudiatuko dute, Osa, eskubide bat bestearen gainean dagoela edo egin dezaketela beste batzuk, ez? Edo mm, mm denon, e, bueno, e, e, bueno, aipatu duzuna eskubideen e, ponderazioaren gatik edo, mhm. ez? Eta bai. azkenean zuk ez duzu irabaziko ezer. Zorri txarrez, ba ez. Gainera, sistema epaileak eta politikaria normalmente juten dira aldi berean, ez? Doktrina sortzen dutenak, normalean, e, zuzimirean doktrina, ez? e, interes horiek galilentzen dituzte eta politikarien esanetara daude. Gero daude kasu gertuko kasuak, e, paro doktrina ebalkit ez daukala zirikusirik, baino egonda e, jende asko eta e, e, Estatu Espainoleko e, eskubideen arloan ibiltzen diren epaileak e, horri se llama Tribunal Constitucional, eso ez daguna da. Horiek bakarrik eskubideak kontrolatzen dituzte. E, konstituzionalen goian dago Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo Estrasburgoko epaitegi famatu hori eta Estrasburgoko epaileak eta konstituzionaleko epaileak biak kontrolatzen dituzte eskubideen kontua, biak kontrolatzen dituzte bakarrik eskubien eskubide mamiak e, ponderatzen dituzte batek zerbait esan eta bestea kontrakoa horrela dago gauela, eh? ikusten duzu hmm. eh, eh, mm. eh, nolaino egon daitezken diskrepantziak entre peña zuzenbidekoa pero son peña que sabe la hostia eh? nik ez dut esaten, eh, konstituzionalean serán unos cabrones, pero le saben la hostia, orain ben, como siempre hay cabrones de un lado y de otro, eta uh politiken eskuetan daudenak, ba, badakigu, hori. Eta, baina, berez, eskubideen eta legeen ponderazioa, bide batean ebai adibidez, e, positiboa, adibidez, eskubide kolektiboak individualea, individualen gainean jartzeana, hori bai da azken final eskubide, eta e, lege batzuen ponderazioa goraka. Bai, bai, no? Bai. Lo colectivo por lo individual. Primar lo colectivo por lo individual. Hori bai da eskubide batzuen ponderazioa. Bai, bai, bai, minori, izate política politiko politika kriminala, politika hori hor eh, orioso el fango punto punto g de que hor dagoela, eh. Eta hori politikariek ongi dakite jolasten, no? legegilea, baina gero azkenean eh, epaileak dira normalmente son de palo. Egiten dute eh, son de palo. Egiten dutena da aplikazio sistematikoa eh, legeak esaten duena erabera. Eta nik uste dut eh, norbait iristen bari bada ez dut uste ze, espero dugu es, pasaportea demora gutxi egotea norbait iristen bari bada supremora eta gero konstituzionala da mediante un recurso de amparo izan adu nik uste dut eh, eh, ez daukara rekorrido askorik. Mm. Eh? Momentuz, bueno, bi eta... Eh, luzatu dute pasaportaren kontua. Bi azte. E, eh, e, ja, eh, ja ofiziala da? Eh, e, Eskatu dute e, konstituzionalera, ba, luzatzeko kulturre, bentsak kulturgintzarako, ze hortan nago pendiente, bihar, eta otxaiak o, amarre arte, amarre daño. Bihar, labi terrorista erakundeak, <laughs> bai, bai. daka, daka, eh, e, como se llama? joder. e, eh, a baina prentsara filtratu da luzatuko dituztela lo de las bares eta pasaportean da minimo bi Nik erabili no que, eh, como de la llamada. De la llamada al abogado. ¡Abogado! <laughs> El abogado. Sección jurídica... Abogado. Eh, adibidez, eh, gara.info eh, comunicado en bukaeran, eh, kontzientzia eragozle izateko eskubidea ere eskubidearen aldarri bat dela. Kontzientzia eragozlea hau da, Eh, ni, bueno, gure garaian e, <laughs> eh, no, eh, de conciencia Boomer, en, bu, post boomer Gugea sección, post boomer, eh? Sección boomer, por <laughs> favor post, Gugea gaio post boomerrak Post boomerrak Post murren garaian insumisio Bezalako mugimendu bat ezagutu genuen Eta eh, ba, Institutoko eta olako clase tartentán, manifestación y insumisos para adelante, militares para atrás, insumisos para adelante, militares para atrás, por un pam pam pam pam. No a la mili. No. No a la mili. No. No a la vele. No. Para pa pa pa pa. Y subesas para adelante, militares para atrás. Y besos para adelante, militares para atrás. Sección boomer. <laughs> Bai, me ari gara milenialak ari da begiratzen en plan, ze hostia dirá, güey. ¿Qué <laughs> de eta cebolletas gaude en plan. A lo que iba. Vemos la vida en blanco y negro ahora mismo. <laughs> Vemos la vida en blanco y negro. Eh. Hori, intro, intro a lo que iba, zan. introbat intro eh, galdera hau Bere garayan y e, la mili edo servicio militar obligatorio zegoenean, lortu zenean... mi la mili no <laughs> por el sueldo de la policía... grandes consignas. Eh, Yo para la mili, instituto, manifaskat casi los días, eta gizar insumiso egunak egiten zirenean, eta la. Bueno, ba, e, claro, servizio militar obligatorioaren kontra, no? Ezarritako lege, baina askoz, iraundu zuen askoz gehiago, e, pasaporteko baino, e, sortu Bueno, e, <laughs> esperemos. vamos, <laughs> vamos, a tiro vamos a acabar, venga, buen dios. E, ba, e, e, claro, ba, hor sortu zan mugimendu bat, eta lortu zan, lortu zan, lortu zan ba, e, gelditzea edo desagertzea, mongi, eh, bueno, e, servitzu <laughs> hori, baina tamalez militarki, ba, jaretzen jarretzen dira. E, baina, e, kasu hontan, e, mugimendu olako kontzientzia eragoiz, eragoizle mugimendu bat egitea, lege bat, legeaz denean guztiz edo zer, hor, e, posib, bueno, posible, zer eh, balago juridikoki edo ez dakite eh, <laughs> legean zerrikituren bat aldarrik aldarrikatzeko lako zerbait edo? Zerrikitua baino. ezagutu izan dut, e, zea, kasu batzu, ba, nahiko larriak, e, zea, e, pasaporte covid Zerrikitua baino, hori da, e, intxumisoen mugimenduaren e, aldarrik aurrera eramantzidan bereziki, Eta ja, mendikan gutxi no, no, bukatzen, eh, barkatu, mostakatik, baina kontatuko dizut plana. Bota. Berrogei, berrogeita amabostetan jarriko dugu abestia FM entzako agurtzeko. Vale. Orduan, gehatzen, zaigu bi minutu. Eta gero dakago postertulia, eta postertulia entzuteko digitala, sartu archive.org barra ertzioken. Postertulia digitala, deitzen dana, digitala izango dela. <laughs> Galdera bat, justo, itxi baino lehen, eh? galdera bat. Da super garrantzitsua, aurkularitza juridiko eh, sesionetan lehen kekok, lehen kekok erabili du. Bos populi, hori zer da, latinismo bat. Eta dago sab, sapientzia popular bat esaten duna. Los juristas, cuando hablan en latín, ligan más. Egia da, doez? Hori gezurra da, guztiz eh? gezurra da! Que Oye, zurra, latina joak dice Que los latinismos valen pa ligar Latina joak eh, Latinismo, eh, Taberna batean goizeko lauta Botatzen dio persona baterina edu da ligatu Begiratzen da horpegi batik Esaten de tipo hau, ze hostia ida Ahora hay chiquiten raro, o sea... Pues bai... Pues, es decir, eh, liga <laughs> tú es... Por culo, <laughs> arcea, puta que dita... Eta, no, jota... Nahi bai, baño... Esta hori ere, esta por culo arcea, puta que <laughs> Bueno, bueno, agurtzen gea... analógico aquí... Agurtzen gea, analógico aquí... FM... Y tú sube, hogeita más segundo, agurtzeko... Hogeita más segundo de barra libre... Y por día... o sea, aquí tema algún calvo, hacemos un anal ojico. ahora agur y por Agur analogiko. Ipurdi mi Miuzki, mi, ip, ipurdi Al de gaude, joder. Cuesta, esan ipurdi miazkatzearen alde, joder, da super zaila, eh? Ipurdi miazkatzea zaila. Es Euskaltzaundia, joder, nor nori nor. Bueno, casco asko gonbidatuei ere bai, Mercedes, FM kideok, el casco hemen ditugu bibikide, gonbidatuak. no noaia FM-koa No Bai! fm Bye. FM ah, lotara doa. Que, eh, estatuk, es post-boomer, es pre-boomer. Estatuko irrati libretan beti izaten dute gauza bat, lo voy a decir y lo cortamos, porque queda muy guay, siempre dicen, bueno, esto lo podéis escuchar en irratia.centilic.net o en la 100.0 de la frecuencia modulada. ¡Venga! Modulada, tocando una modulada frecuencia. cercanía. Me Auxilio. Asistencia. Especialización. vale, pues bueno, lo comprobamos. ¿Tú sabes lo que es la ley de seguridad ciudadana? Tú tienes mucho que aportar y por eso queremos contar contigo. Cuando las furgonetas y desplieguen en la Rico. Ahora mismo no hay ningún, ningún A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico, controlan la situación. Tu misión, construir un futuro mejor para toda la sociedad. Sí, yo tengo un problema. Te, o me te, identifico aquí o te identifico en base. Lo que tú quieras. Tú decides. Nueva convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y policías locales de Euskadi. Apúntate a la policía vasca y cumple con el futuro. Solana. Vamos a tirar a dar, ¿vale? Vamos a tirar a dar, ¿vale? Vamos a tirar a dar, ¿vale? Vamos a tirar a dar, ¿vale? Vamos a tirar a dar, ¿vale? Vamos a tirar a dar, ¿vale? Vamos a tirar a dar. Así que urrengo ertzioken jarriko dugu bortzek esan digun abestia. Orain bakarrik entzuten da bat 0 bat 0 dialean. Hau da, en digital, bat 0 bat 0 en binario. Hala. En binario. Oh. Ba, lino gratu naiz gogoekin esateko zergatik abesti hori, eh? Kontatu, Millenial. kontatu, kontatu, kontatu, kontatu. Egia da, monofobiko, kafra. Hori egia da, egia nizor. Egia nizor, hostia, eso es... <laughs> El MD me ha dado. El, el, me ha dado. Suena a nombre de una droga nueva. El MDMA. MD me ha dado. MD me ha dado. MD me ha dado. Positivo. MD me ha dado. MD me ha dado. va, ultramemia, <laughs> ultramemia, da <laughs> milla de ti de vuelta. La droguita más es que, Es que cosa, cuando he visto aquí, en la lista de producción, ultramemia, yo, ¿qué es esto? <laughs> es una canción. ¿Pandemia? No, ultramemia. La droguita más ella es que del, del 96. Eh, eh distopiari buruzko abesti bat Ez que pues jaioak, oaindik eh, Keko eta zebolletasek, oaindik ez gunden jaioak Egia da, egia da, chaval Hostia La mañana está Con la metrominia esta, ¿no? <laughs> La, la metrominia es, es siguiente jaio, no me jodas Con la metronimia, no La rovita me chico. <laughs> Ahí está, La la que Laro gita mezortziko A ver, a ver, no, no La Laro la meretzi, laro gita mezortzi ah. Zera de zuek urte Griten y casten. Kaupasetan. Illa neukan. Illa neukan. Koma <laughs> eh, da, nola dau subiratz? Eh, sumai. Sumai. Sumai. <laughs> Bajaratz. Porras curvas de tu piel. Sumai. Horizan ere bai institutoko abestia, Sumai más da Esan du illea zuela. ¿Qué más da. Eta bueno, ez dizu illea no, bai, Ba, abestia ultramemia, ah. instituto ah, garaian Ah, bueno, ah, vale, bueno. Claro. Ultramemia ultramemiarekin bukatzen duna nik beste ez zer gehitu nahi dut. Ba, eh, aukeratu eta bestia zeletragatik, ah. hasieran oh! Eh, e, abenduen aukeratuko nuke Def Condorsen beste abesti bat. Eh, baina zeletra ere bai... <laughs> bueno, buizka <laughs> rollo guzti honekin de <laughs> ondoren ateratzen a eskalera eta de repente te piden un carne por esto y otro eta hostia, que nola aldatu da de munduan mundua eta... e, eh, abesti hori baztertu nuen, e, ze iruditu zitzaidan, ba, asko <laughs> zo e, edo, edo kontestualizatuagoa, baina des, bere <laughs> ...ultramemia en letra. Es tu zeate. Eta da la hostia, eh, letra hori. O sea, no es bueno para ti que preguntes demasiado, que te alejes de la senda del perfecto ciudadano. Matrimonio, socio, trabajo precario y en tu ventela quimera de que te hagan encargado Tampoco te conviene darle demasiadas vueltas a los hechos que al pensarlos se convierten en problemas. Deja que el mundo siga su curso y continúa tu camino en silencio y a lo tuyo. No cometas el error de alterar las directrices en que se apoya la gente con quien vives. Es preferible la injusticia al desorden, decía el abuelo al abrocharse el uniforme. ¿Qué? Cuanto ¿Eh? tu conducta inquieta a los vecinos, te señalan por la calle quienes fueron tus amigos. Mm. Los policías que no te has vacunado, la culpa es del, que no se ha vacunado. Que, claro, es que. Es, cierta, es que la culpa de todo la tiene yo Ono, no, la tiene el no vacunado. Kontatu <laughs> título título es que, esan aiaz. Eta letra horregatikan aukeratu eta bestia hau. Pero tituloa chungo batek nola irakurriko zuen tituloa? a ultra memia, el meme máximo. Ultra memia, es como el meme de los memes. <laughs> ultra memia. Egindet Kriston montajea con el Photoshop eta egindet ultra memi bat es, Espero dut ultra eskuindarrenak izatea eh, Espero dugu ez eh, hostia Ultra Porque de ultra, huele ultra ultra Ultra memi Empieza ultra Ultra suena ama, ama, Claro, ultra memia dator ere bai de ultra, del plus ultra, del... Eh, bueno, claro, Claro, el movimiento ultra, ultra, ¿no? Este, pues ultra memia, pues la ultra, la memia de, de, de atontamiento de no, pues de las masas eta hola, eta horregatik aukeratu, eh, tío, es que benetan, eh, aurrekoa zan fin de siglo aukeratu behar nuena. Ze fin de año izan barzan, no, eh, egin behar genuen aurreko saioa, eta fin de siglo va bai, letra bizkat, <laughs> hortik donde mis amigos han salido de unas vainas, ya no los reconozco y no sé cuántos y tal, eta ah, son los gigantes. Letra <laughs> eta, vainas baina ya ya ya urtea pasata, ya ultrameña aukeratu. Eh. ahí Ay. Illarra. Illarra. <laughs> Bota, eta botaz proposamen hori zenun? Bueno, nolari ginen hemen boomer garaia, zeta garaia, milen, milenian garaia eta hau eta beste, ba, justo burura etorri zaite, justo gaur irakurri etela argia e, kanalean, e, ze arrosa eta bueno, alabe direkin, eh, bueno, arros, alabe dik egingo durratxa joa, baina bueno, arrosa ere bai... Persoena? Ez, ba, ah. justo gure garaian izena du, herri mugimenduan memoria kolektiboa lantzeko irratsaioa. Eta bueno, e, berez interesgarria iruditu zait eta ni bueno, irratikide Irratizale. Oia, nahi. Eta irratizale. Bueno, ez dakit, e, bueno, urte batzu niretzako izan dira pixka bat, e, bueno, oso, oso nahasiak, eta, bueno, ez dakit, bueltan etorriko nahi zen edo ez, baina, bueno, gomendio bat, e, zintzilik irratiari. E, hau berez irratsaio berri bat izango da, eta bueno, berez honela dio, gure garaian, astebururo zeuden mobidak, gure garaian, gaztea komprometituagoa ginen, zeintzu dira bada gure garaiak, atzera begira jartzea esan nostalgiarik eta hutsa, egungo errealitatea ulertzeko beharrezkoa dugu nondi gatozen jakitea. Gaur, Jose Mizumalabe fundazioko gogoeta taldearen ekimen berriari hasiera eman diogu gure garaian irratsaioko lehenengo saioa argitaratuz. Borroka kolektiboa askotarikoen transmisioa eta memoriari heldu nahi dion proiektua da. Herri mugimenduetan ari diren edo ibilitakoen bizipenak eta denbora kutzitako hausnarketak jasoz irrati formatuan. Ilar Ilero saio berria argitaratuko dugu eta hietariko bakoitzean borroka eremu bati helduko diogu. Borroka zehatz horri lotutako gonbidatu batekin batera, gure garaiei kakotxen artean begira jarriko gara eta anekdotak, esperientziak, utzitako ikaspenak, individualak zen kolektiboak, beste mugimendu ekiko harremanak berrikusiko ditugu, hogeita mar, berrogeita maus minutuko iraupena izango duten saioak osatuz. Egitasmo honi, hasiera emateko irratil libreen esperientziari begira jarriko gara, Lander Juaristirekin batera arrosa irratisarea izpide izango dugularik. Hasiera ezin aproposagoa txapa irratiarekin eta ahotsa sarearekin elkarlanean eraikitako proiektua baita gure garaian. Eskerrik asko irratsaioa posible egitegatik. Hau argian argiako, bueno, esan bezala argiako kanalean argitaratu dute iruditu zait oso interesgarria ze beti ari gara, ez, igual eh, hmm. iraganari begira, porque gu, pues hori, ba, egun batean bai bestean ere bai zeude, pues hori manifak, ez dakize, atxilotuak, ez dakize, bestea, oiten genuen, bestea, bueno, ez dakit, eta igual beste ikuspuntu batetik ere begiratzeko ez dakit joa edo e, e, ba, bueno, izango da eta bueno, nik uste igual pixkat ere buelta emango dioter, bueno, buelta edo <laughs> behintzat ere hori ere berreskuratzeko, baina bueno, beste modu batean ere begiratzeko orainari eta etorkizunari ere bai ez, eta orduan ba, bueno, interesgarria iruditu zait eta horregatik ari ginen hemen boomerrak eta, <laughs> eta garaikoak eta milenialak eta ezakizebak izer eta bueno, ba ez dakit, nik ere e, bueno, arrosa, bueno, e, arrosa sarean gauden einean, eta, bueno, iruditu zait interesgarria ere, bai, ba, bueno, zintzilik irratian ere iguale eh, irratxa hau bere, E, ba, bueno, irratxa hau ere programatzeko edo Ke berez, oza, irakurri duzun komunikatuaren lektura honetan Egoen naiz, como e, super badirudi Izango dela irratxa jo oso ona, eh? Oza, sea, suena muy guai, eh? Oza, beintzat, como lo han vendido Suena muy guay, ¿eh? Bueno, vendido no será muy guay. Bueno, ya, ya <laughs> ¿Cómo lo han anunciado? Ey. ¿Cómo lo han...? barco, da. Baina, bai, pero da pinta ona, eh? Bai, bai. Poli, bai, principios eh, polita matendue, du, eh? Mm. que eh, alabirikoi, eskumina eh, nekien laguna dut sekzio juridikoa maten duena alabirin. Oh. Eta publikoa da izena, eh? Andu Martinez, e, eh, bera horrela presentatzen da, ezaguna du, ezagun laguna. E, nekien berak ere ematen zuela eta e, eh, gurean komentatzen afari batean eta ostia, zu gara ematen duzu, bai, bai, nez ez zire gara bai, eta ostia. que ya konexioa baditugu, bai. sekzio juridiko horretan, Oinarrotu bueno, verá, da eh. Bera. Zure, Chalo, vero, va! Chalo, Ez, ez, ez, ez, eh, purita. Eh, Tori, de la chapa. Es, que la chapa... La, chapa de Cherich. La chapa de Cherich. Es que... Oh, sari bat Oh! Es que korrikatera, korrika emendikan korrikateatzeko, ez? Ja, korrikatea benaiz hori diratzen. Ordaindu gabe, gainean. <laughs> <laughs> Latak ordaindu gaitu. Latak. Mundiala da, hori. Irratiko zerretak. Ez genuen, osea, ez dakitzen bat urte irratian, eta ez genuen hori existitzen zenik ere, eta irratian bertan zegoen, eta justo zuek... Bai, bai, segi, ah, segi. Ah, bale, entzuten da. Ez eh, zuek zer zarete, milen, eh, zuek zer milenialak? Eh, milendiz ez, mesede. Milendiz. Ez dut, <laughs> eh, de mi Holandía. <laughs> el Risitas, el Risitas entonces Ultra memia. Un visita que el el Risitas es cantando, Reggaetón con efecto boy. ei, ei, ei, ey. Autotune. Autotunitik. Hemendikan, dikan, dugu, eh, biratzen diogu, alabederi, eskakizun bat, ertziok bezala kolaborazio bat. Eskakizun bat zer da, musika tal dezka bat. Nik eskakizu bat egingo diot ere bortzeri, horrela bota du in extremis, e, bueltatzeko. Bueltatu behartzara, ez eta irratxa jo bat hartu. Eta igual irratxa jo bat, emakumez osatu bakarrik. Izan daiteke... Ja basindora, un poco de la eh, gentilik, Ba, izan daiteke, e, ba, ez dakit, aukera bat. Bortetan bai. Animo. Bortetan bai. Animo. Eta la a las 5. Hori da. Hori da. Bai. Bueno, bai, eh, da ideia hor da, hor egon dela, orain dela urte batzutatiko nahi, ideia hori izan dela, baina, bueno, pues, eh, ez, azkenean gauza badala, bestea dara, pues, bueno, pues, eh, Ezin izan da, eta... Sebiene, eta, sebiene. bueno, nigo gotxu nago, ia san orain etortzen zara, eta, bueno, gogoratzen dituzu ez dakit, bueno, ni oso, eh, ezagido dakit, oso momentu bereziak ere pasa hemen, eta pasaitut ere hor behian, eta, bueno, asko gustatzen zaitegia esan, baina, bueno, nik ez dut ezer esango, ze, segura eski... Ez dut ezer sinatuko, baina, ala ere, hor eh, duzu, La radio engantxa, eh? Ba, la radio ah, engantxa, animatu, animatu eh. ez, hori da. La radio es la nueva droga del siglo XXI. hacer programas de radio. Va va. bueno, a ver. Bai, gure droga. Gure, jendea, gure jende droga. gehiago etorri beharko litzateke. Jende gehiago etorriko ez dakit zergatik Uste gero eta gehiago enganchatzen ari da lazken bolada hontan, ez? Ba, buf, gehiegi. Nos estamos accidentando. Bai, ez. <laughs> Hau da sesio kanberra, ja, no? Ya, hau da, ya. <laughs> <laughs> Gamberra, como arroz con gambas he comido. Gamberra. <laughs> Ahora en, eh, bueno, noti, creo que tertulia, eh? Tertulia pixka se ha ¿eh? <laughs> Tertulia, zer demotre dao? tertulia bat? Animal y bat? Se animali mota bat tertulia? Tertulamemia, como la, la canción. Oso motel dijo Juan animalia, tertulia. Tertulia, no, tertulia. tertulia. bat tertulia. Eh, no tiene un ojo, un terto. No, bañasan, zan, zegoen... Tartalbilla. Eh, no, Tart dordoka, ez? eh, tertulia, tortuka. Tertulia. Igual, dordoka, eh, bide bakar, no la zan, eh, eh, muskuloren eh, diska. bide bakar. No, ba, eh, no la zan muskuloren diska, dordoka... Eh, eh. No. Eh, triku, bat errepidean. Ah, eta zeinena zan eh, triku bat dordoka erre... Davide Bekarra. Sekzion... Kakahuete, dordoka Pe, txune, Davide Bekarra. boomer, nola zan diska hori? Erantzun. <laughs> Cacahuete para los monos. <laughs> Cacahuete taldearen diska zan Dordoka san Dordoka Videba Bide bakarra o... Bide bakarra Dordoka bidea o, la da bidea o, ni zerbait Dordoka ni bidea La taza del bater que lo bidea <laughs> ¿Sainz Zain sea. Sainz Arruno Es, esta kagu biderik. zarra, eh Videgorri. Bide... el Videgorri Hori da. por por daukazunean. de, aquella, de, de aquella forma. Ahí tienes la turrada. Echas la turrada en el Videgorri <laughs> Turrón. Eta gamoneta turrenada, turrenada, gabonetan turrenada. En el videgorri. Ea egingo Videa de Gu. Eso es una alelo de la izquierda vestal de 1990. Videa de Gu. Y eso es lo que haría del un obrero. 86, de Gu. Del 86 de Coazán. 86 en. 86 en. Eh. Heroína está autocanón. Eh. Hace gol. 86 en. Hoy se inda. Pues 36 en, ¿eh? va, pues 86 eh, en. ¿eh? Nikun, ba, sortzi bat urte, sortzi urte. Sortzi urte, ah, eta hitz egiten urola, eta hitz egiten urola. Sortzi urtekin. Kafura txiki naiz, kafura txiki. ikusten zuen hau txentexixean. Txekutan <laughs> txoro eh? txotxexean. Hain txikia izan da, orain. Berrogeita lau urte egitera di joan ian Berrogeita lau ya, oian macho txentak Laster Berrogeita lau urte ya Laster Laster Laster eh, eh, gerontofobikoa. Ba, ez izan. Eta nire, aur txiki bat naiz, eh? Zer, eta nire, ezin dizu dela, nire, kutsi. ezin dizu dela, eskatu. Zeintzu dele no zuen sexio juridikoa. Gilipollas. Ertzio zale. Zer, kreiz, kiro eskutxo programa. Ertzioak. Eh? Ostia. Eh? Zenbat ofendidito dade emendikan. Nik hor botatzen dut. Baino, baino. Eta 86-en ikusi nituen. Hainbat siringa. Jolas parkean que flipas. ¡Wow! Historias del abuelo cebolleta. Historias del abuelo cebolleta. Ba, eh, Jeringuilla, garkito nituen nire eskinean, botalean. Eta, eta dauzkazuten, ¡Jolás parkiak me cago en Dios. ¿Son de la Expo del 92 o qué pollas? <laughs> ¿Eh? Se dirua nondik anatera De los fondos esos de... Eh, Leno aipatu dutena gribai O sea, hostia. De, de, ecología y no sé qué para los críos en columpio eh, asesino. Va, ¿Eh? ¿Nos vamos a ver toda la noche? ¿Eh? ¿Te cago? ¿No te digas pito la noche? Polémica, ¿Eh? ¿Columpio ¿eh? asesino? ¿Columpio asesino. <laughs> ¿Columpio asesino del 86, ¿eh? O oxidado, rayado, que te lo clavabas, ¿eh? Yo traje los columpios a Euskadi, chaval. Yo traje la vacuna del tétanos por los columpios asesinos. 86 en. Tetasi. Tétanos. Sortiurtekin. ¿Eh? Eta horregatikan hago la vacuna de tétanos porque nos caíamos del, del columpio de mamut de Gavierrota. Rota. Pedazo mamut que había en la rota. <laughs> ¿eh? Puto elefante. Un pedazo de elefante vive y dos metros cuá. Hay Ay, de chavalín, que abajo no tienes eh. colcha, güey. Pasa, bakizute. 86 en ese colcha colchatua, eh. Aquí Bakizute gure cafra, orain, eh, en Moduán. un moduan. ¡Había gravilla! Berrogeita la urte bete, ¿Es dituen moduan, la dela zipaio san. ¿Municipallo? Es que egon geha en es que aquí en el IVAP el, la la da, la resolución de la convocatoria de los puestos de trabajo, eta zehazta penetan jatzen du, hogeita amabos urte baino gutxiagokoek bakarrik aldutela izan municipaio. Bai, hori beti darik dakigu polizia ezin zea izan! Badaki. ¡Qué pena! Bada, hombre, hoy van aquí, ¿eh? oportunidad, te has perdido, hombre. Eta metro 60 y algo. Joder. A ver, creció mal, hostia. Hori ez Y las convocatorias... mañana niña, vaya bai, junda, kasadidades, veis, usted bichía urtez urte, viña aldatez, aldatzen joan izan dela, baina konbokatoriana ez. Pues será que no me llama, ¿no? No han crecido. ¿No, me, llama o no, te se... llaman? A ver, si no si, a ver, si no coincido en el espacio-tiempo, pues lo dejo pasar, pues de puta madre. Eta bai ah, en el temario que tienen que estudiar, un galleta de king tienen que estudiarse un tema para usar lenguaje no sexista, eta te gai bate bai, para ...eh... euskeraren normalizazioarentzako gaia. Leno entzun dugun bezala pues kuñan, pues, ¿es? Estas dos leyes la tienen que estudiar. Buah, calla, calla. El Lengo de la el responsable de Arzaña en temas feministas, omen dagoela, eta neta aitarekin ikasi zuen eh, batxiergoan, eta nire aita le dio un asco. debe ser un machista de la hostia y de un cabrón de la hostia. Orduan mi, mi, mi, viejo me dice, este tío, iritsi da, aparte de zipaio Responsable del tema eh, violencia contra la mujer eta horrelako movida que Era, eta flipante, eh? han puesto a este, este mendrugo bueno, horrela de es? Menos no te puedes esperar tampoco, también te digo. bueno, esto, horda, horda o es Ni que que te te espero espero Que van con un cursillo de mierda, al lazo duzu, eh, eh? mentalitatea de esta peña que va eh, a dar, son peña frustrada. Nahi jo dira jotzera doaz. sea, si eh, zipaio sartzen zara, porque te gusta la violencia. Yo tengo un amigo que es cipayo que es oficinista, lo mítico. Que, gauza aprovecha a dugu... Te iba a llamar Seitan. No la era. A ver, a ver. Sumai, joder, Sumai. Es que <laughs> Sumai. Seitan, Seitan. Seitan. Seitan jumardu. Que aprovecha a Sumai Jutenela, a Avesti Así les pedimos con una canción. Bai. abestia justo de te estoy Testu inguru batean, oain, zeinetan, eh, Agertuden. den, Eh, organismo terrorista bat deitzen dena OTAN eta OTANen kontuarekin eta jankien kontuekin eta ari garela munizipaio ez hitz egiten ertzainak taldea egin ah. zuen abesti bat Yankee Go Home Orduan, aprobatxetako dugu Simai Jode, baina beraz da yanki eta go, jaume, jo, ja, jongo da Sumai oiatzulera juz Oiatzungo, Sumai go <laughs> Zari diozu, jankia deitzen Gure Sumairi, pero tío, osea Ez, Sumai da ertzioken, ertzioken jankia Horrela, orla esan da, gomidatuak ez dira eh. etorriko Soy más viejo que el Flish <laughs> El Flish <laughs> Que el Flish que el, que el flash. Jonky. un flash flash aquí y te mete con un flash flash. Jonky de muy, muy boomer, ¿eh? El flash. Jonki de Erziak. A ver, y piño que digo, a ver como suena. ¡Auda! ¡Chame el campo! ¡Tú, tú, Maite dugure erriak askatasun euskia Itzale iten digu horrek baina Bai baina, baina kantua dugu alaia Maite dugu gure herria euskia Itzale iten digu horrek baina Baina kantua dugu alaia Yankee y a n k u i cam f o r a hoy echa el yanqui o j o fuera el yanqui, vivo g a t i l a n d m en México. me acabar haciendo como John Lennon y Yoko Ono. No sé quién sería John Lennon y Yoko Ono. De subir a una habitación y estar una semana y recibir a la prensa para que vieran que efectivamente eh, esa relación es así. nahi beste berorik zure musuen zua, baino ez dugu nahi beste berorik zure en zua, baino... Ayer vimos el nuevo aquelarre de los radicales. Es curioso, estaban allí los que pactan con los independentistas en Cataluña. Ez dugu nahi beste berorik zure musuen zua, baino ez dugu nahi beste berorik zure en zua, baino... Los que tapan casos de abusos a menores en Valencia, incluso cometidos por familiares. Yo no sé qué narices hace esa señora todavía en política después del escándalo que hasta la Unión Europea venía a denunciar. Qué feministas son, pero a explotar niñas en Baleares, a explotar niñas en Valencia y a taparlo y a llevarlas esposadas a declarar ante el juez. Qué vergüenza. El nuevo aquelarre de los radicales. korruptziari buruz hitze ingo dugu. Piskat, korruptzio, e, eh, mafia. Bueno, duela gutxe egon zan hemen gazainon haustar zela jeta, aurkeztu zigun bere liburu berria, Residenzias S.A. Residenzias S.A. Eta haustarre nibit nietzako da, bueno, ba, emarkatzekoa. E, bera, bueno, ba, egon zan peperreirekin e, eh, ba, bere garaiko egin eh, investigazio taldean, kale gorrian horri beltzan, eta, bueno, e, eh, torri zan eta azkeri buronetan azertzen zituen, ba, zerako PNV-ek, <laughs> bera, esango, esango diote, bera, esaten duen bezala, bere itzaldi guztietan, zeni, Zorten duna izan naiz, bere azken hiru edo lau e, liburu eta itzaldi e, eh, liburoiek azaltzeko ematen dikimen itzaldietan, zain zintzirik irratian behintzat, iru bat, bat dugu grabatua gure web zaharrean. <laughs> Zena. No, ja no existe. Ah, saborrau todo, eh? E, eh, eza, e, eh, igo, ez zaitut entzuten, no? Orain? Ah, bueno, eski, claro, hemen dikan ez da entzuten, vale. Kaskoa jarriko ditu. No, ya está, orain bai. Orain entzuten zait, ez? Bai. Kendu dut. Vale, vale. Orduan, e, web horri aldekoz, e, o sea, web horri alde zarran zegoen eduki guztia borratu da, eh? <laughs> gure bai. informatiko bueno, bai. gure, bai, bai. e, gure web horri aldea zuen gizonak borratu du guztia nahi gabe <laughs> galegoak bueno, behintzat, eh, dik etxeko etxeko ordenagailuko disko hor batean ez dut esango zeinen Beste la habían policía argertuko zaite etxean. Disko disko ba- traible C D E F G. <laughs> Baditut grabatutak azken bere bi eh, liburu ezberrien aurkezpenak Eta, berak esaten bezala, e, leporatzen diotena da, e, ze, izango dut, fijazio bat PNV-rekin. E, eh, eta berak etortzen duen bezala, bere ver e, hama familiakide PNV-koak izan da, eta inkluso, ba, bueno, elkarte txoko edo elkarte gastronomikotikan, e, e, bueno, kaleratu da izan zela. Bere familiakideak PNV-koak izan da, ba, zuen ezin zea Ba, bueno, jarretu izan dut baitare bere garaian, hemen zintzirik erratean, bean eh, beko museoan daukagun eh. kale eta zea, e, eh, ardibeltzako kolekzio hori. Eki digitalizarlos. Bere, bere garaian, e, bota nahi auzolan batean, au, hau botako dugu ez, mesedez, hori ez, hori da la joia de... Hor agertu ziren galeko kasuan, El Tigre Santa Maria errealeko jokalarioren zehaz konexia zeuzkanean narkotrafikoarekin. Egita, oi? Bai, ba, eta gero leporatu zieten eta kiltzuenean eh, eta, eta leporatu zioten hauei beraiek izatea e, etaren bozera maileak edo seinali no, da e, ba, konfidenteak e, no, ba, hori seinalizatu zutenak eta gero eta eta besteak beste egik e, eh, PNV-ren sekzio gazteak e, antolatu zioen e, eh, bueno ba, <laughs> e, mo, e, kampaina bat antolatu zuten e, hauen aurka eginen aurka? <laughs> E, ez, ez, egin ez, ez Kale gorria eta ardibeltzaren aurka, ze, karo, argitaratu zituzten hainbat kasu, nuntik Tigre Santa Maria erreko jokalario ibatzena, e, droga mugitzen zula, eta denok jakiten zuten ia, ba, bueno, ba, datuekin demostratu zuten, eta hortikan debora batea, ez dakit hilabeteak, urteak, eta giltzun, ba, droga mugitzeagatik, eta eta ordun leporatu zieten notizia eman zutenei bedaiek izatea ba, ba bueno ba chivo ez, ba, ekintzaren bultzatzaileak, señalizatzaileak, ez? Que están señalando a la, a la víctima que fue después, no? Pero hauek... E, eta, hauek, eta e, eh, e, momentu hortan, barkatu, eh, momentu hortan, e, le, jasat zutzuten e, zelako espionajea eta Pepe Reyek jasan zuen gainea istripu, kotxe istripu bat, nahiko susmagarria, akzidente batian, que frenuak, kotxeko balantza, ba, akatxe egin zuten, eta eta istipo bat izan zuen, eta manipulazio bat egon zalantza denez. En, el famoso tubo de los frenos, o lo que fuera. Eta loko gauza gertatu izan dira, eta gainea, ba, kazetari hau, ibili izan da, <laughs> bera duen bezala ere bai, en los cubos, era basura, den eguri, hor, <laughs> dokumentu oso importatea gateratzen adibidez, Eta interesgarria da, ze PNV, PNV, PNV, PNV, bete epatzen du berri buruetan, eta azken itzalian, aipatu zioten. Baina, oie, soy del PNV, por qué no sale tanto? Por qué no se escucha como la corrupción del PP? No? Hain gauzak. Eh, ba, PNV bere, eske guztiekin egun du da, egun da, con el PS, e, bueno, el PS, e, bueno, el PS e se lo, el PS se lo quitó. Baina Izquierda Unida, Ea... Gehienekin egun da, ikusako lepeisak etu buduna fer, eta azkenean saldu, bueno, orain, daudenian, toma, te reparto esto, te reparto otro, baina ni beti hau eramaten dut. Eta horre balio dio, bere enpresa txigiringito entzako, eta horietako bat da, alonsatekiko udaletxean gertatu zana. Ja, ti, titularra? Ez titular, bitxia zan, eh? Segun ze medioan, Bai, oso kuriosa bai. E, hor ikusten dugu nola la makina del fango edo dinamo e, danak egiten dute berdin. Berdin, baina kasu hontan ez, bakoitzak egiten du desberdina kontatu. Ja. Kope, e, mira, bakarrik bilatzen badezu lanxoteki alkalde PNV culpable, adibidez. Kope, Une, lehenengo, bakarrik ere kurriko da, eta eh, titulo, eh? eh? Goiko, eh, agertzen zaizun emaitzaren... Gauza bat, ba, Keko... Nire dakat, du du go. Pero... Nik ez Google, no, da pero, du go. Keko, keko nik dakago itura bat, eta edabide... E, edabidea estatu espainolekoa bada eta handia baldin bada eta pizkat kastrosoa ez dugu izena esaten, eh? No, ez esan, behar da izena ez guk ez jakiteko esan, pero publicidad publizidaze bai, eh? Ez, ez, ez, da jakiteko nola enfokatzen duen medio bakoitzak hemen Euskadiko, Euskadi, PNV, daukan feudoaren eh, inguruko albiste bat. ya ja zuzenean un exalcalde... Coipe, de la... Un de del PNV se culpable de puntos suspensivos. Bakarrik irakurriko ditut lehenengo lerroak, eh? Bilaketa batean du gobrekin. News Diario, el exalcalde Alonso Tegui PNV se queda culpable de sus puntos suspensivos. Elcorreo.com. Un exalcalde PNV se declara culpable de un caso de puntos suspensivos. EITV.eus. El exalcalde de PNV de Alonso Tegui y el resto de acusados puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. ITV, PNV, elcorreo.com. Un exalcalde de Alonso Tegui y dos constructores, puntos suspensivos. La palabra constructores ya mate hizo. la la medio no la lehenengo titulua bakarrik lehenengo lerro hartuta, zez berriña den, ez? Eta naiz punto eus ja esaten du, recuperar el dinero y sanción a los culpables, base del punto suspensivo, ya viene más cañero, ez? Ba, ze, ze bitxia da, nola, no? Eta gertatu zana zan, pnv azken, bi alkatiak, edo hiru hirugarren bat, izen gabeko anonimo entzun nuena, desfalco <laughs> bat egin zuten del puta madre de milioi ia milioien guruko euro lako zerbait. Bai, han pagau. Orain eh, arke municipaletan 2 milioi euro gehiago ba, gol Ugolde batzuk sortutako kalteak eh, sea barres horraintzeko edo barrezkuratzeko eta bar, eta bar edo de, eh, hori, soluzionatzeko sor, lortu zuten dirua <laughs> gastatu zuten bedien pisu eta zaki zertan eta zaki zertan. Ta, harrapatu diete, Eta, bueno, pues, y eh, <laughs> iritsi acordio akordio batera, eta aitortu dute, hori egin zutela, eta horrelak iditzen zuten zuzenean gartzela. Baina movida batean agian... E, movida da, bar eh, dute, o? o sea, tu dute el precio de lo que se han llevado, esto es 900.000 euros, eta gero, pagatu dute una multa de un millón de euros. Así, de bolsillo. Hori bai y pagaría. ¿Cómo han conseguido un millón de pavos pagar la multa? Ba, aterazo, es que eh, aitortu zuten aparte, zan, e, e zutela diru hori, gehi, gehi, Pero hori da, bai, baina multa hori, karo, <laughs> nola neurtzen dezu, eta gian hori sekzio <laughs> juriko parte B, ya, baina nola neurtzen dezu dirutan, bere garaiko horrek sortu zuen, ez, ben, orain nola, ben, zenbatean, hori da, beneficio hori, kalkula zeina izan daiteke, esponenziala izan daiteke, esan nahi dut, ez? Claro. Usted pila bat sadia, baina lortu zu kriston potere bat, eh, ez, e, leku batian. Oita Eta, karo, hori aprobetsatuta <laughs> ez da gizen bat urte, karo, PNVek zesan du. E, ez, e, oie, partidotik kanpo ez lo que fuera, baina ez da escándalo hori sortu. Hori PP, es ez Pepeko kasu España ni izango balitz, joder, el, el, de, el de hidroguillas de la Ribera, que está al lado de, no sé qué, puerto, al lado de la cuenca de Murcia. jo que se, ez da ginen, buah, que pasada, eta hemen gertatzen da, ez dakit, zenba jende, zenbat entzule de FM o de digitaleki, Digital. digitalki eh, jakin gute hau, baina bian oso jende gutxi dakite akite ko bi alkate daudela, nun kriston marroian zeukatela, eta ekidituko dutela gartzela, akordio batera itxi delako errekonozitzen sekulako ez da esfalko bat dutela. Eskiz dut ez partidikoa den eh? Eta gian zuta biok ezin dugu hori lortu. Eta zuzena gartzera azoaz. Espio hain, hain, hain alderdia, alderritaz hitz egiten, eta degunkari isi dago argazki oso famotu bat, de un, de un, joder, de un komunikado de egi, hablando sobre el cierre de egin, eta islarien artean de egi, declarando el cierre que tienen que cerrar egin, Badakizu hori da, Julian jantzi dago. Hori da, bai, bortzek Bortzek ikusi du argazki hori, ez? ez, baina, No me jodas, ez zen nula, oza, sea, en zenekien hilo, buah, egitan. Hostia. Eh, eh, han cantado bingo, señores y señoras. Ze ona, ostia. Ostra, pero, ya. Ze ona, esan plan... Hor, eh, bueno, nik hor daukat aipatzeko delitu ekonomikoen kontuarekin e, ez da lehenengo aldia, e, horrelako gauza bat gertatzen dela, horrein ez ez asko eta zuek ezaguna izango dugu zue, e, irungo e, bai. gertatu zena ez, eta hor loturak zeuden. Bravo, zan! Jose Maria, bravo! Eh, kontatu zen! Horrengo, meni lotura zeukan, hogasuneko zuzendaria zen, eh, Burua edo zer? E, ogasuneko zuzendaria. Luego, bera, bera ostean eh, izan zen zuzenarian ere eh, irakasti izan zen. Baina, leantez eh, del, diritu ekonomikoetan gertatzen dena da, e, kartzelak egiteko aukera ondiagoa baduzula. baduzula. Eta hor, kuriosioa da, afor, aforamenduen kontua, ez? Hemen ez da gertatzen, eh? Pero bueno, egiten da, mangantxa askotan, eh, akordioetara irizten denean epaitegiak bereziki akordiak irizten zara fiskalarekin kasu hontan e, eh, ba, akusazio partikularekin iritsi dira Claro, akusazio e partikularraren barruan sartzen zara fiskala, dago fiskala eta eta e, en su caso acusazio popular, hiru hiru akusazio mota daude. Partikularra, e, eh, publikoa edo popularra eta fiskala. Hiru mota daude ez da gehiago. Eta kasu honetan, e, normal, normalki, privat, eh, en, akusazio partikularra eta fiskala dekin mm, i izen bali mazara akordio batera, kartzela ekiten duzu. Popularra normalmente egiten da ninguneatzen da, eh? ez dauka botere askorik, zoritxarrez. bañón baina e, eh, kaso honetan segurazki fiskalarekin eta delitu ekonomikoekin sartzen zaren barruan e, lo que se prima es e, con e, dirua bueltatzeko enpresa daude, bai e, onartzen dituzu gauzak, bai ba, ez zara kartela sartzen la claro, a ver, en base, en base a un recuerdo entre las partes, los encausados aceptarán la pena de dos años y con suspensión, o sea, pues, y devolverán el dinero defraudado, 681.000 euros, más los intereses. Con lo cual eludirán la cárcel. Acordio, ¿eh? pero claro, es que no ha saltado el escándalo que puede haber saltado de los alcaldes de PNV que llevaban 12 años o ya quizás más legislatura ya, ahora quiten para unas <laughs> obras que nunca se hicieron. Por, lo menos hazlas, aunque sea chapuceramente, hazlas, ultramemia te lo dice, haz las obras aunque sea mal. Y eh, mira, le he hecho cartón piedra, pero lo he hecho. Y me 12.000 euros, un millón, pues vale. Orain herrian dago diru hori, zertan erabiliko dute diru Mira, la suma ascendería a más de 900.000 euros. 900.000 euros es una mierda. Que a ver, baina bizi, el garis elgarestitzen a más el IPC, el IRPF, JK, el ha subido a serían millones. No, egun. Bai, San no sé cuánto tiempo haciendo eso. Bueno, va… Orain, hago Alcatemodun, bueno. A, alkate ¿eh? modun bildukoa, ez? Tendan em, Su, su, eh, bai, alazotegin. Alazotegin bildu. E, no, ezak izan dagoen. Claro, e, igual ara bildu hace... ver, Bizkaia izan da, ba, bai. agian jarraitzen dupe EAJ, ze Bizkaia osoa da EAJ arena, baina, bueno. Claro, horregatik, orain da kuriosoa. honek ez diola, a ver, akordi batera izten bazea, ba, ez da bai, izango hain kolpe Claro, ez da izango inkolpe gogorra ah, claro, zure herri honentzako, ah, akure bat ere txea, jazta, bien. Pero gauza, orain, moduan jarraituko orain, jeltzaleak badakate 2 milioi euro gastatzeko en otra obra fantasma. Porque en que se van a gastar otros... Segura aski. Del, gorain? Del soe. Soe, soe, soe, soe, Gaur egun, bai, irakurtzen ari naizen ari ah, bai, baina ah, bai, e, ordur arte bai, PNV izan dela, baina... Van a hacer... ari naizen agatik egon, eh? Ose, igual oker nago, baina justo <laughs> lehenengo bilaketa izan da, baina... Korporazio Municipal 2000 ameretzi 2008 iru, ah, ez, barkatu, al, e, PNV, EAJ. Ah, vale. Es que es algo No, que van a hacer un Niesen. Un Niesen ahora en Alonso Tegui con 2 <laughs> millones de euros. Niesen Tonegui. Niesen Tonegui. No, no, no hagan un Centelonegui. No 10 entones. No 10 entones. Centelonegui no mola, eh. onda, pues gutxi egonda arazotxo bat eh, donosti adibidez. Eh, con lo de las luego, bai, bulegokide batekin, Es, es, ez, bulegokide bate jarri zuen eh, administración, contención administratiboa administrativa jarri zuen e, demanda bat ba, con tema de de los pisos turísticos, ¿eh? Ezaguna ah, izan. A las ¿Cómo son? VT. Eh, VT deitzen bien. VT. vivienda eh, turística. En la entrada de una vivienda de un piso turístico tiene que poner VT. VT. VT. Debería poner un VT. Bete, bete, bete, bete, bete, Baina jendea ez dijoa, baizik eta balator. Giri bonjon, O sea, ez da BDTR, badator ez. Ez, zuzoaz bera etortzeko. BDSM, BDSM. O bete eta balatoz. Pues jarri, balatoz eta ber, si se van. bai, aldatu izena, zuhun, su azarela, beste zeta baz, bazeta zeutoz. Bai, goia, goiaren goya eh, premisa ez, eh, Mejaderen tu barrio. premisa. Goiara tenedor. Hor eh, goikoa, ¿eh? tu barrio es... goya goian bego. Ah, muy fuerte, <laughs> lo, del barrio, keko, keko, esan, muy fuerte, te paso la palabra. César Dugoya. Goya? Envejecer en tu barrio oh, es, un muy es muy exquisito. Es que, por favor da... Eskizitizimo. No, hor dituzte saretxekoak, oroseko etxe bizitza sindikatua, maizterren sindikatuko kideak, flipa flipatuta nik ¿Cómo dices eso a la ciudadanía? es eh, que esta eh, gente... Eh, alucinante, o sea, da flipante. Eta jarri zuten demanda bat kontezizio administratiboan ze antzarenez, ubeten kontua, donostian izan da zu kuriosoa, ze e, atzera bota zuen e, epaitegiak, ba, bueno, sin más, e, ematen zituztelako hainbat ukan behar es, eh, eskatzeko ubetearen kontua etxe bizitza batean, bueno, ez zegoen ongi. Orduan berriz ere legea atera, udalak egin du, pues, eh, hau ezin da horrela gehiatu, orduan atera dute beste mm, bat e, ubeten kontua ordenatzeko eta el tekniko, que es un burokrata del ayuntamiento, pero jefazo, goikoa, gertuko pnv gertukoa dena, egin duena, pues mira, Nere, ni ditu bost etxe bizitza donostian. El tekniko. Eta bost etxe bizitza hauetan legeak ez zital bidetzen etxea egitea. Bona nik egiten dut legea. Nik esaten diot udalari legea hau aprobetu nere alde. Eta horrela nik ditu bost etxe bizitza horiek egiten ditut VT bihurtu. VT, ofizial. Eta gertatu da. Osa, ah, un eh. burokrata mm, podereakin modulatu du legea bere alde. Hori, eh. de hecho, legea hori está vale. anulada por el Supremo. La, la, la, ley de Donosti está anulada por el Supremo. Pero berriz ere sortzea, sortzea con momentuan berria. Claro, eu, normalmente eh, politiko asko que está aquí te de derecho. Orduan, hacen eh, dute a peña burócrata, peña gobernu O sea, udaleko Burócrata de ficción Bai, ah, eta e, adituak, eta eskazen dizkete, ba, egin lege bat, eta horrela, eta tipo egin du, ba, egin legea, pues me das a mi poder poder para hacer la ley? Pues hago la ley como esa de los... ¿Sabes? Del níspero. Eta a Kindu el pavo. legea egin du el pavo, ba, bere e, bost etxe bizitza dituela, pues, zentroan, donostiko zentruan, bere alde. Con el beneplácito la Porque no es que, es que. de Goya Está flipante. De eh. hecho, legearekin, que limitaba los barrios en el que se podía poner una VT, el único sitio donde no se puede poner una VT es en el puerto. autobús de tan bai. Nik esan behar Hor daukalako futbolista Futbolista Hotela bai claro. Futbolista ospetsu bate dauka bere pisua hotel baterondoan. ondoan Hor portuan ah, Bai Baina neukan ez Kotxak bai. inibiltzen dela Atletik Donostiako Atletik Eko Arrelari Oso Ospetsu bat Rubioa Rubioa Ez dute Ez dakit Ez dakit <laughs> Atletico Atleti Bilbao Julian Jantzi <laughs> Julian Jantzi Bilboko Atleti Bilbao eh? eh, Atleti Bilbao Es que gaña Hemen dakagu Oretetako Julian Jantzi <laughs> Bai eh. Daka toquecito Julian Erantzi Naiz ni Eh Erantzi Erantzi uh, uh, Fisiko ki daka piskat <laughs> Erantzi Erantzi Erantzi Julian Erantzi Erantzi Erantzi Erantzi Erantzi Erantzi Erantzi Erantzi Jartzen diogu kafrari eh. Aintzinera, beti aintzinera Jartzen diogu kafrari Beraren zat Selezionatu duguna bestia Bai, ah, jare, jare, jare, jare, jare Zizko, ahi, sorpresita, sorpresita, sorpresita Gero, gerontofobia botatzen Gerontofobia Jarri dugu kanta bat berea Artista serás fobia y odiarás a tu sobrino, aunque tenga 40 años más que tú. <laughs> Harry, Harry, Harry, Harry, Harry, Harry. Gerda Daiteke, Gerda Daiteke, máquina del tiempo. Que tienes ah. un sobrino mayor que tú, gilipollas. Intasu, Verdusu. Voy a ah, dejar música, ah, hostia. A ver, eh. A ver. A ver, es que bitartian... Ey, torren artista bat naiz ni. Santu txinda txinda torren artista bat naiz ni. Ojo kotxendet, baita nik ere. Ni golpe ni kotxendet, pepepe, pepepe, pepepe, pepepe. Pe, pe, Ire kolegi, jaimito data, ire partido, torru patata. Jaulari txapin botatu, zin keriendo konturatu, eta trampetan arrapatu. Airoz orduan, zenak eta, egazkina zezen plazan. Esperantzarekin baina, ez balantzarekin baina, eta marian urdurra jogi. Akordioian hijo txendot, tinda tinda satu tinda tinda satu tinda tinda satu tinda tinda satu tinda tinda torren artista bat nahi satu tinda tinda torren artista bat nahi ni akordioian hijo txungo Giraldi da Guardia Civilla. Eusko Chirlac, aurkezten du Abiadura Durandico, Trena. No, no tenemos unión con la meseta bien hecha con Burgos. Tira, la orduan, Eusko Jaurlaritzak ¡A du Abiadura en rotonda! Tenemos hecho todo el tramo guipuzcoano, pero no, no hay unión con el tramo vizcaíno. <coughs> Ordune, eusko eh, jarnatxiklak aurkezten du, abiadura ertaineko eh, rotonda. Las, las vías no están puestas... <coughs> Tira, ordun, eusko jarnatxirlak aviadura, du, abiadura txikiko trena? Los trenes no funcionan por ahí. Baina, <laughs> Andoni, eh, orduan eh, zer, eh, Eusko eh, Jarratxirlak aurkezten du, eh, ¡Ser, en Una ruta de bicicletas, no? Una carretera de bicicletas. ¡Ajá! orduan, Eusko eh, Jarratxirlak aurkezten du, dura Chiquico. Videgorria. Y que, y que ahora es pues poco menos que un, un Videgorri. bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ertziok eh, edizio limitatua edo extendituan extemplai gain gaude Eta aurkeztu keko gure gonbidatua Gonbidatua ditugu, horrela izan da, gerturatu ah. dira Sartu dira gure guaridan. Hau da, e, e, zea, ur, pur, <laughs> jaunari esker Jendea etortzen da lehenago irratira Tabernak lehenago izten dituztelako JM bai, daukagu bai, eta mikrofonea. Izengo itea dauka JM, no, eh, zan JM Flashmish, nola da? Ni naiz eh, ertzantzaren eh, sargento maiorra. Hoxe da. Erne egon. Maiorra. Erne ibilizaitu. Hau da boomer, hau da boomer. Hau uh, uh. da boomerza, eh? La generación Leno boomer. Leno boomerri buruz hitz dugu, saioan. Eh, Seguruenik egiten ez eh, eten hau guztiz deliktitua da. Eta bai, bereziki zuek argaitzatik zuzenean etorritako bai. jendea zaretera. Eta keko, eh, eh, ondoan daukazun beste boomer hau, el boomer que tienes al lado, ¿Qué te dice de, de lado sobre salado? A ver, Es muy salado. Me está llegando un arco iris por detrás. Te quiero decir, he visto cadáveres por la cuesta. El sargento mayor no estaba en ese momento. He visto un bingo cerrado. Digo, y también he visto la puerta reventada. ¿Tendrá algo que ver las cosas del Pública Fuerzas? Declaraciones intrigantes. Bueno. Sí, señor. Lo usamos como cuña para el programa. A mí, eh, esto hay eh, que poner la eh, presentación. a ver, ahora viene que tiene ah, pues castaña. Tiene una castaña elegante. castaña. <laughs> Yo la castaña la dejo a partir de las ocho y media y ya no quiero ver castaña. <laughs> Pero aún así estoy a favor de la castaña con todo tipo de forma, pelo y, incluso la castaña con cualquier género, da igual que sea castaña, castaño. El castaño sacas un cesto. La castaña pilonga también entra dentro. La castaña pilonga, para los que no entienden la pilonga que es Muy sugerente la pilonga. La castaña de pilonga llamamos en Guipúzcoa solo a la castaña que no vale, ese, esa castaña de castaño de Indias. Pero castaña de pilonga, la palabra lo dice, en gallego y en portugués, pilonga o pilongo es que estás pelado. Y si oh. estás pelado, ya sabes, búscate, de búscate la vida. <laughs> que ricasco al pilonguero. Sin chile que ah, Toma toma Y no veas la puta televisión que solo te dan teleles corporales. Ve y escucha sin chile y ratia. Declaraciones intrigantes. Eh, Bellote. Eh, de Castañero eh, de Dos cuñas con Está ¿eh? registrado, ¿no? ¿Eh? Bye, Aquí sacamos cuñas para Sin Chile, que nos falta hacer la cuña a la Sin Chile y aprovechamos la, la, Aprovechamos la voz de otro de la Sinti para hacer cuñas nuestra propia. Menuda cuñada. Y bueno, y le, decimos al compa, al compa de, fase que él nos hace otra luego para nosotros. <laughs> Eso es. Él ha hecho una cuña para nosotros. Pues ahora que nosotros hacemos para él, cómo hacemos? ¿Cómo va el rollo? Como decía el entrevistador, eh, estoy con la no castaña. Escucha, a ver, apunta, apúntate a la boca. No tengo tiempo de hacer cuñas, pero cualquier corte queda para una cuña. No, pero que lo que hemos grabado ya va para cuña, o sea, está grabado, o sea, que luego es cortarlo y ya tenemos una cuña para la cinta. Corta y pega y ala. <laughs> ¿Qué te dice? hay que pegar, ¿Cómo es el de atrás? ¿Cómo le hemos puesto? JM. Ventana. No, el ventana. ¿Cómo le hemos puesto? Y el JM. el Más que de cuñas, yo soy de cañas. <laughs> Joder. Más que de cuñas es de cañas. cuñao, cuñao. Oso, bueno. Hori oso sapientea da, eh? Yo más que de cuñas soy de cañas, egia da. JM, egia da. Es que hay que ser de cañas y no de cuñas. Haces bien. Dice, hostia, ah, mañana viene de cañas y eh, de unas cuantas que llevarás. Que, eta keinu egin digu, eh? Keinu egin digu, eh? <laughs> Pincho eh. postre, pincho pote, auskalo. Hala da, izugarri noraño posten eh. naizen, berriz ere lekuantan egonda, o sea. Badira, eh? milenioak eta are gehiago, ez? Pristozenotik, kambrikotik, ez? Boomer! Existitzen dala beti olako konorte bat, hildo bat, historian zehar luzatzen dana nun olako lekuak behar diren, ez? E, azaltzeko, behin da berriz, historia bera, nun jendeak bera den bezala den, ez? Eta iristen den, eta galdu, eta galdu, eta galdu, eta azkenean iristen da berriz ere bera izan arte, benetako kastainak, ez kastaina pilongak ez da? Ah, Eta hori ematen da leku gutxi bakar batzuetan, hau bezalako da. Ezkerik asko JM, hori da, deklarazio gogorra nota dituna JMek, eh? Bai. Kainazalea ez, kuñazalea ez, kuñada, kainada, kainada real, ez? Hori da, honegin, topat da egiku egon, deno, imenzudez, Topa, topa, micrófono aquí Topa, topa. San Miguel Aten, San Miguel de Topa. Guari gara, Miguel de botellón aurum. Era era eh, Tengo una familia que no me la ha oh. todo está en reformatorio. <laughs> eh, es dira Vale. Bye. Esos pican, ¿eh? Unos pican y otros no. Unos pican y otros no. Sí. Como los Pollas o pollos. No, los del derecho del padrón estos, unos pican y otros no. Bueno, mientras tú te digan hello, hayan ampollas pollas y luego te respondan <laughs> hola Mr. Eh, hello Mr. Pollas. Si te hayan ampollas pollas en los pies. <laughs> Hay ampollas en los pies, suiza y en la cara casa. Bai, hori da, hau, desbariatzen ari gaia aspaldi norduan, ez? Bueno, bai, tertulia ginen eh, ez dakitze puntuan, eta ja... Jariko dugu, abesti bat? Ostia, munilla, daukagu munilla, el munilla. Daukagu munilla, gaude. Munillita bora tuturo. Jaten dut abestia? Munillita kaba tuturo. Jose makketu. Gure munillita. Muni, muni, munillita. Eh, por cierto, es que Rama Munillari, porque nos da unos titulares que la hostia. tipo A. Beti Dago. Da gure, dago gure jarraipen fidela da, eh. total, nik uste du baiet. Bai. jartzen duela hor, nik oso flipatean nintzen nintzen bere postaria. Bai. Baiz, egon bai, bai postari eh. lanetan egon naiz bi udaretan. Bai, eh, tokatu zitzaidan izatea postari de eh, Katedral de Buen Pastor. Buen pas, el buen Buen pastillero, buen pastor. Buen pastillero, pastor. Eta bagizu zer entregatzen nuen? El muy interesante Junior. Pentsatzen nuen uso bat entregatzen zuela. Bai, Espirituaren, espiritu santoaren, Muy interesante Junior, flipante. Ah, Junior Junior? Johnny flipante, postal, eh, postan dijo, esto será para dar a los críos caramelo, trapa aquí, te meto en la sotana. Muy interesante. Rollo de ese rollo. Junior, o sea... Jiménez los O.B.A. Real Jiménez de los <laughs> Sillo, suela Junior Rentzago. Bye, bye, bye. Ah, O sea, imagina tú. Eh. O si tú o si yo. O si tú o si yo. O oh, si tú. Si tú o si yo, que oh, si me ve a mí, me agarra y me viola en el momento. Oye, Pero amai. menos mal, que tampoco... Ba, hostie. Flipante. bai, bai. Gauza, eh? gertatzen dien mundu honetan, eh? que esaten zuen eh, egitea pajarak etzeakin eh, eh, con el anillo, que era un picado esaten zuen. Egitea, egitea... Hori esaten zuen, hori esan zuen telebista. Hori bai, eh, apaiz bat, ez, gaina. Bai, bai, bai. Bera, bera da, ez da gizardan. Ni naiz, eh, ni jaio nintzen, hori, ba, munila jaio zen urte berean, eta ezagutu izan dut, behar intxorron delako, eta ezagutu izan nuen, behar nire gaztaroan, bai, eta denek esaten ziguten, ezaite ez da urbildu bila horta, era hor dira, hori kura, apaiz, pedrastak, Eta ez ginen urbiltzen inolaz ere, ez guk ikasten genuen, er, eh, hor er, eh, er, er, trenbideren bestaldean, eta ez ginen inola zer hortik joan ba, pasatzen denek, ba genekilako, naiz eta oso gazteak izan, amaika, amabi urte, ba hor zer ematen zen. Baina ba genekin zintzu juten ziren, Tartean, ba munia, zon hau, eta zertan bukatu du, ba hola, hain gaztaro tristea bizi ondoren, pues, bere urte eldutasun triste hortan, ez? frustrazioan murgiluta, ez da? Noraino eh, barkatu behar dugun, edo noraino zigortu behar dugun, baina baina bada hori, baita kanbirikotik datorren beste historia gaizto bat, eta egunen baten bukatu beharko dugu honekin, ez? Kristaltasun honek eta lege hauek eh, ez digute zer ekartzen. Lekotasun... Hor daude laikotasun aldeko plataforma horeretan. eretan bai, hor eh, Jose Luis Marichalar eta bestean bat daude hor eh, Jotasu. Flip, flipatu nun, eh, hainbat eta hasiera batean izen burua piskatarra hori dutu zitzei dela, eh, baina gero gaia irakurrita, mhm. bi itzaldi ezberrien gaia irakurrita, ostia, oso interes gara ditu bai. gaia, ezin izan nuen egun, baina bat azan bizitestamentuari buruz, bai, bai, bai, eta beste bat zan, imak, Imatrikulazioen inguruan, bai, bai. Eta horren gainea, eh, atera den orain, e, estatu mailan imatrikulazioari buruzko sasi txosten hau, mhm. ze aipatzen hainbat, mm, ba, ba, hainageriak ziren batzuk, ba, helizak, lapurtutako, e, medioak eta, bueno, eta lekuak, eta edifizioak, eta e, patrimonioak, eta bar, eta bar, hasta la me, e, zera, e, Kordobako mezkita are bai, bai, bai, bai, bai. eta eta hemen Euskal Herri mailan edo Euskal mailan barkatu laro gaita piko Namabiko hasta la cumbre de no seke monte arrapatu bai, <laughs> bai. eta bai. demostratu ai, ai, konfundido <laughs> hori esatea, ai, konfundito naiz eta Sin embargo, eh, badaude, hainbat aditu esate dutela, askoz eta askoz gehiago bai. direla, eta hau da, mm. zuritzeko estrategia bat, beserik ez, hau da. Eta izan la puta eta dizeberra geratzen da, arpillan. Bai. Egun batean egingo dugu, urrengo saioan, e, sekzio juridikoan komentatu dugu, CLG albidietzen dituen e, e, elizari, zegartzen du e, legeak alapar del Estado, eta gainera, da poder de federatario publiko elizari. Oso, muy fuerte, eh? Egon dira, iru lege, e, Frankoren garaian egontzan bat, beste bat egontzan konkordatuera sinatu zuenean Felipe González eta egon egontzan beste lege bat Aznarrekin Aznarrena izan dira bai azkeneko bai. izan da eta Aznarrena da Zabalena hori da da libre ¿eh? vía libre ematen zien. oso bai. da el eh, bai. eh, goiztiarrena dena berriena eta hala ere egiten du zabaldu elizaren boterea Hori da. Hori da. Bera, bai, bai, ber, join. Eh, bai, eh, eh, oso interesgarria da hitz egiten ari zareten guztia, baina bueno, nik uste ere ja e, agurtu behar dugula edo agurtzen joan behar dugula ja. Eta eh bueno, mi kanta jarriko ditugu eta lehenengoa izango da Bueno, maioren, bueno, maio da e, musikari katalana, eta Bueno, pixka poperilla, baina, bueno, o poperille, o nahi ez bezala izendatu. Baina, e, bueno, bukatzeko nik uste interesgarria izan daitekela, eta, bueno, ez balimak kizute zein dan maio, baina sartu zaitezkete propaganda pelfete, pelfeten e, web aldean, eta entzun. Eta, bueno, honekin eta gero beste batekin... E... Eh, Osa, hori da, plana da... Propagandarik egin gabe, Pla, planada abesti hau entzutea, quiero guk agurra egitea eta agurteko agur deitzen den abestia. Oh, Anestesiaren agur. Anestesia. naiko ah. Naiko Oh. gara bizi ba, bueno, mayoren en este paisaje se ríe mejor. Guazen. Nos descubrimos entre ritmos, silbos, bombos, barras, coches y maletas, entre bailes, pitis y gasolineras, entre risas, llantos y corazón. Supimos vernos las rarezas, vivir como domingueras, detectarnos las cadenas, aguantar noches enteras, sostenernos las distancias y daba el bajón. Y saltamos ríos entre manantiales, si me haces un huequito. crearnos en higueras bajo sombras y babear cada momento, no dejar ni sobras, regodearnos y mearnos en un mar de dudas, hacer mis malabares para arreglar fisuras, cantarte, contarte, dejar que te largues, derrumbemos los muros del sistema que nos parte, tu pinta, yo miro, que no venga nadie, podrán parar el viento pero no cortar el aire y saltamos ríos entre manantiales. Si me haces un huequito, me quedo saltamos ríos, entre manantiales, en este paisaje se ríe mejor. lo orgullosas de seguir siendo pa'l estado un estorbo. Siempre hay cosas, cariñito, que no hay que cambiar. Y moveremos cielo y tierra para cuidar a las amigas. Prenderemos una vela para nuestras abuelitas. Bailaremos hasta que nos duela la cintura. Desafiemos al ritmo que de palmas la locura. Y saltamos ríos entre manantiales. Si me haces un huequito, me quedo a vivir y saltamos ríos entre manantiales. En este paisaje se ríe mejor. Ah, no, pero, justo amaitu tu lenta, lenta, ez? No, pero está da beto eh. ¿Qué Jetxi Qué Que desastre. Bai, te bai. Digo, que esta da beto... E ahora aurkestea hori ta ta ta ta ta eta justo, irakurtzea eta bestia ipintzea. Queda como más radiofónico, ¿es? Baina ezker, zegoen mezu bat, ezke, jende, ezke, entzuleok ez dute ikusten. Eh, Eta eh, badago eh, mezu bat oso Igoko dugu Instagramera, Instagramera igoko dugu. A hau, saioaren erdiaren bainoren agoa gertu da. <laughs> misterio hau. <laughs> Misterio. que tienen más años que nosotros. Eh, Batek ez genekin ez da existitzen zen. Zeurtekoa dela. Ze da, bat sortzigarren korrika. Ni, eh, nik internet, zeurtekoa eh. da sortzigarren eh, korrika. Laro, laro gita mairukoa. Eh, no nacido. <laughs> no nacido. Nik ez dakiz ze hostia egiten duen honek hemen. No gaita eh? Hor zegoen, eta da... Bai, baina ez nuen ezagutzen. Ah, ez, ba. Irratiko zarrenak agian ezagutuko dute, baina ni bentsat ez nekien hemen zegoenik. Eta ez nekien ez aia, atera zuterean hau, ja flipatu, eh? Habia pitxu dentro. Eta lekukoaren eh, ez, Dago mezu bat. Normala, eh, logikoa den bezala. Hintzen hori izan zani iruñan atxelatu Oh! Laro gehieta mairuan. Nola, nola, nola. Atxilitu zintzuten. Bota, bota. Egertu ba, dutu, eh? Lekukoarekin, laro gehieta ez dakizen barruan urtean, ba... Ba... Kastelu plazan atxilotu nindutenean. Hala! qué cabrón. Los, los foral. Los foralzallos. Los municipios, los foralpayos. ¿Cómo son? Foralzallos. Picoloac. Ah, picoloac. Bueno, eta hor barruan mezu bat zegoen, eta gure keko kireak urrik Bai, mezua da, Pero... Eh, zintzilik irratiak, ba, laroita mairuko, sortzigarren korrikan, ba, parte hartu zuenaren, omenez, ba, hau oparitu zuen. Bale, barruan, e, aurkezten dugu abestia, irakusten duzu eta gazten dugu abestia zuzenean? Vale. Vale, va, ba, a bestia. horeretako kakoreretako segurazki. Bai, sempre ara euskaltegia. Bai, garri bat edo bai, pari bat. Bai, Borja Edo Eh. Izena que saca. Borja Mari, Borja Mari. Edo ya. Izena que saca be. Edo xarak <laughs> <laughs> Edo Sharak. Eh, jariko dugu a bat deitzen dela. Aurreskue agurre. Aurreskue, mira, ha ido. Aurreskue agurre. Eh, Malakia sena, orduan. eh, kekok irakurriko du, eta bestia. ¿sabes? O sea, horrela ez da quedatzen como más profesional. Si lees el texto y luego la canción. A ver, baina ze profesionaltasuna zaitzea eh, Irrati librea eh, baten eh, Irrati libretan ez da egin gabe daramagula irratsaioa ez degula lotxarik eta a ber, ze ze Baina gautza da Irrati libreen estatutuetan jarten du que no se admite profesionalización. Gauza bat y dizut shayorako. saiorako. Benetan torrico de la eh, zuk esandako publiko hori entzut, en, entzuten dutena, entzule batzu dauzkagula eta De verdad tenemos. Pues etortzea. Etortzea. Eta, ez, urrengo hilabetean eta horrela etortzen. ¿Ves? Etortzen badia gu ere bai etorriko ea. Eh, no, quiero que lo pileten ellos y ellas. Bueno, eh, vale. bueno, dugu. agur! Euskaldun buga gaindituz. Ah, bueno, Mil esker bort, mil esker bort, mil esker simai etortzeagatik, mil esker kafra etortzeagatik, mil esker keko etortzeagatik, mil esker JM etortzeagatik, mil esker eh, JK etortzeagatik, eta mil esker JP. urte duela gure familia Afrikatik atera salata oain gaudegu. Zintzilik! Zintzilik! Ah. Anai Bueno, venga, ba, ya hasta, eh, venga, keko, Bai, Euskaldun mugak gaindituz. Espera, txan, bat, bi eta iru. Arroba ertziok, jarraitu Instagramen. Euskaldun mugak gaindituz, zatiak lotuz, aleginak bilduz. Biotzak zuzpertuz, bide luzea gina, bide luzea gina du. Honen antzeko alekuko batek. Eskuz, eskuz, mis kilometroz, kilometro, orpoz, orpoz, urratu du bidea behin eta berriz, zortzi aldiz. Euskaldun askoren eskutik batek egin duena, askoren artean egin daitekela erakutsiz. Izan dadila hau beraz, haren oroigarri, eginaren lekuko egitekoaren erukosgarri. Ondoren goek ikusi eta ikas dezaten gure hizkuntza bereskuratzeko bidean aurrera egiteko nola jokatu behar duten. Aurrera egiteko nola jokatu behar duten. Paisa moduan, eh? Bertxoak bezala, aurrera. Paisa! <laughs> Apaiz kutsua atera tú. eh? Apaizano! Aio! Aio! Ay, no me llega la canción. No llega el click. Ay, ahora.